You're listening to smoothchoice.com. lyssnar till Expo-radion på Dragspel som den här gången sänds från 20-årsjubilerande Trolldraget i Trollhättan. Vi är ju Magnus Åbergs gymnasiets stora aula och här blir det dragspelsunderhållning dels från stora scenen blandat med så kallat buskspel som pågår här runt om i alla skrymslen och vrår. Det här är en samproduktion med Peters dragspelservice och tidningen Nygammalt i Norden. Men allra först välkomnar jag dagens programvärd, Tord Sölvesson. Tack så mycket, Jan. Tack så mycket. Ja, då var vi igång med radiosändning i jubileumets tecken och nu måttspelsmusik. Här står spelledare Roland Brandt redo att dra igång allspelet med Arholmavalsen i C-dur. Varsågoda! Tre, ettan, tvåan, trean, Brantare som är allspelsledare i Arholmavalsen som vi hör här i bakgrunden. Lite längre fram Här är musik på dragspel från Expo-radion. Programmet görs i samverkan med Jularbomuseet Rasten i Morkala, Peters dragspelsservice Raggis special Ragnar Sundqvist museum i Torsby samt tidningen Nygammalt i Norden. Programvärd är Jan Olsson. Dags igen för månadens dos av musik och dragspel från Expo-radion. Den här gången har jag tänkt att vi ska ha övervägande sång till dragspel. Ja, med två undantag. Det första och även det sista inslaget. Vi inleder den här gången med en lite udda inspelning måste jag nog påstå. Det är nämligen Peter Forsell, ni vet han som har dragspelsservice i Gävle. Peter testkör här ett Hagström Superchromatic från 1956 som han har gjort service på. Därefter har inspelningen nått Leif Holmberg i Hällefors och då har han byggt på inspelningen med kompinstrument. Han har själv spelat in både gitarr och bas tillsammans med Peters inspelning som var gjord från början. Ja, resultatet blev bra tycker jag och melodin här är Karl Jularbos Gränsvalsen som för övrigt lär ska vara Kalles allra sista komposition. Välkomna till Expo-radion! var Gränsvalsen spelad på dragspel av Peter Forsell och i efterhand har Leif Holmberg spelat in både gitarr och bas. Karl Jularbo gjorde den här melodin i samband med en tillställning i Magnor på gränsen mellan Sverige och Norge. Och det var margarinkungen Löcken på Magnor som föreslog titeln Gränsvalsen. Ja, så har i alla fall Karl Jularbo berättat i ett gammalt radioprogram. Nu sjunger Kjell Krage till Olav Wernersens orkester Pelle Sjönells välkända hälsingelåt Algot och Beda. Vid vägskälet mötte de varann Beda hette hon och Algot hette han Han kom där lördagsfin kostym Hon i sommarkjol och doftade parfym och kvällssolen spred sin röda glans hej, Hejsa Algot, vart är du på väg någonstans? Jag tänkte, så beda gå på dans och ta mig en sväng om på logen han gav henne handen som en vit Kom i vän så kan vi två slå följe dit hon dog Där de gick i stilla takt Men som vanligt blev det inte mycket sagt Men vinden gick sommargöm och len Över blom och klöveräng och dikesren Med doft av konvaljer och syren Och göken ropade i skogen där gick de hon och han tätt intill varann Medan solen bakom kullarna försvann I en sommarkväll när fiolers gräll blandades med fågelsången Veda tyst och blyg sneglade i smyg på sin vän och nöt syn till kjolens tyg Plötsligt som ett hyss stal han sig en kyss och i hans armar var hon fången Sedan, och som i trans, tråder de dans på dans Ögonens varma glans vittnar om att han är hennes, hon är hans Och i hans starka arm följer hon glad och varm Mot hennes mjuka varm, för han lätt i hambostegen dansen har takt och sting Nyfikna i en ring ställer sig runt omkring Men Algot och hans breda märker ingenting Här är det het passion ända till sista ton Då när de, han och hon, återvandrar hem på vägen vid vägskälet skiljs de inte mer Varje lördagskväll när solen har gått ner Så vandrar de båda samma väg Och ska dela livets alla handbollssteg Och vad de har för sig där de två Det vet bara Mono själv som tittar på och tänker Så lyckligt kan det gå när det är dans och livet leker Algot och Beda besjöngs här av Kjell Krage till Olav Wernersens orkester. Jag utlovar ju här i början att det blir övervägande sång i det här programmet. Ja, det blir en instrumental till, en önskemelodi och den kommer sist i programmet. Nu kommer Sven Nylén och Ivan Telmé som ackompanjatörer på sina dragspel. Det är en inspelning från juli 1938. Ja, det blir ju för 81 år sedan om jag nu räknar rätt här i hastigheten. Melodin heter Vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj? Och redan efter några ord i texten så hörs det ju tydligt att det är ingen mindre än Johnny Bode som sjunger. glömde Shirin Dig gav åren hjärtesåren Vet du vad jag tänkte När stjärnorna de blänkte Shirin Jo, jag tänkte snart är allt borta Lyckostunderna är och korta Och jag därför vågar dig fråga Shirin Vill du älska mig i oktober Lika mycket som i maj när som hösten klätt i sin over vargen vid hamnens kaj Och när som mörka skyar draga utöver sommaren kärlekssaga Och alla hjärtan är så svaga Sherin Vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj När vart hjärta bara omrober kanske viskar du goodbye Du vill mig inget annat tro mig när du inte svarar aj, aj. Om du älskar mig i oktober lika mycket som i maj trots att Johnny Bode gjorde sig eh, socialt omöjlig under en stor del av sitt liv så hade han i alla fall en vacker sångröst. Och här fick han ju mästerligt ackompanjemang av Sven Hylén och Ivan Telmé. Nu ska vi ha riktig sommarkänsla med bryggdans här i juliprogrammet. Med Evert Sandins hjälp beger vi oss till Hjortnäs brygga vid Siljanstrand, en bit söder om Tällberg. en sommarkväll och skön Det samlas en glad publik som svänger om till sån här musik Och solen sakta sig sänker bak Bagarön Den glittrar ut på sjön Så många båtar har kommit till bryggedansen från Rättvik och Mora strand och ifrån Leksand har gått till land för att på dansbanan träffa sin Jerry till vän för en kärleken Musiken lockar och inom dig pockar det på så smått När bara händer kan hända, någon tänder för gott På jordens brygga en sommarkväll du och jag Vi träffas och trivs, har det bra Här har vi låtarna, båtarna som ger miljön Och vi får vår lön på banan bort smycke med tycke Hon vet vad hon vill så hon lägger till av banan Och vi får känningar, bränningar i våran kropp Det här ger oss hopp att nära Vid dansen, romansen, snart sansen försvinner Vi bara spinner, kära Och sillans vågor det kluckar mot stenarna Så här kan det liksom gå om inte hasten är på På jordens brygga en sommarkväll du och jag Musiken lockar och inom dig pockar det på så smått Det bara händer, det kan hända, nån tänder för gott På Hjortnäs brygga en sommarkväll du och jag Vi träffas och trivs, har det bra Här har vi låtarna, båtarna som ger miljön Och vi får vår lön på banan Vårt smycke med tycke, hon vet vad hon vill så hon lägger till av banan Och vi får känningar, bränningar i våran kropp Det här ger oss hopp att nära I dansen, romansen, snart sansen försvinner Vi bara spinner, kära Och Siljans vågor, det kluckar mot stenarna så här kan det liksom gå om inte hasten är på sommarkväll du och jag Nu vet vi ju hur det ska vara Det var Evert Sandin som sjöng och spelade dragspel därtill på Hjortnäs brygga. Nu är det väl hög tid att vi har kvinnlig sång i programmet. Nu kommer Elinor tillsammans med Martin, Magnus, Bosse, Per-Arne och Jonas. Då förstår nog eh, många av våra lyssnare att det är bröderna Tryck som ligger på skivtallriken nu. Varsågod, vårt eget Blå Hawaii. programmet före den 6 juli så har jag lite tips om eh, evenemang. Som de flesta vet så är det ju Bensväxkanten den dömer rockspelsartister. På lördag den 6 klockan 11 till 13 då görs Expo tillsammans med Värmlands dragspelsklubbars förbund Expo-timmen. Och då är vi på Teknologen. Temat i år är durspel. Och då kommer durspelseliten från både Sverige och uppträder där. Och för er som inte har möjlighet att vara där så livesänds hela programmet på Dragspels Expos Facebook-sida. Och inte nog med det, samma dag på lördag klockan 15 17 på Dragspels Expos veranda. Då heter programmet Jularbo Forever. Det är Jularbos vänner som bjuder på två timmars underhållning. Men här, i radions program, just nu, blir det mer kvinnlig sång. Jag går gärna in i arkiv och söker bland 78-varvare och 1953 ser jag här. Då gick Lilly Berglund in i skivstudion tillsammans med Knut Edgards orkester och sjöng Månskenskyssen. Mm. Mitt hjärta äger du Min hand du håller nu Men får ej kyssen som Du alltid ber mig om Men månen i det blå Till Per han sade så Ta själv den kyssen som du jämt ber henne om Per han gick han, ja han lämnade sin vän Men till flickan kom han dagen därpå igen Du sa Elinor, du var så snäll igår Nu får du kyssen som du länge bett mig om Och månen i det blå, han rodnade så på Men just då rörde skyn och skymde bort hans syn. Per han gick han, dagen därpå ifrån sin vän, men den flickan saknar honom säkert än. I en inspelning från 1953 sjöng Lilly Berglund Månskenskyssen till Knut Edgards orkester. Nu tycker jag det är på tiden med ett norskt inslag här i programmet. Då har jag valt norska gruppen Höjt och lavt med sångerskan Anne Helene Liläng. Vad var väl livet utan dig? Texten är gjord av Gunnar Kaspersen och musik Enfrid Alin. Damernas program snart till ända. Men innan vi avslutar ska vi expediera en önskemelodi. Det är nämligen Bo Erik Löv i Gävle som har beställt en melodi med Anton Åsblom. Åsblom var ju av många ansedd som en av Sveriges skickligaste dragsbestämmare. Han bodde i Hedesunda. Och Bosse Löv som står för den här önskningen, han var i sin ungdom elev på dragspel hos Anton Åsblom. Anton Åsblom var vid den här inspelningen 73 år och med sig har han på andra dragspel Sven Fredrik Ahlstrand. Och melodin som vi hör strax här det, den heter Söndag på Klockarholmen som Åsblom komponerade 1968. Söndag på Klockarholmen med Anton Åsblom och Sven Fredrik Alstrand. Och då har jag bara att tillägga att vinnare av abonnemang på tidningen Nygammalt i Norden blev den här gången Lars Busk i Karlstad. Och givetvis är vi från Exporadion tillbaka i augusti. lyssnat till musik på dragspel från Expo-radion. Programmet görs i samverkan med Jularbomuseet, Rasten i Morkala, Peters dragspelservice, Raggi special Ragnar Sundqvist museum i Torsby samt tidningen Nygammalt i Norden. Programvärd Jan Olsson. på dragspel från Expo-radion. Programmet görs i samverkan med Jularbomuseet Rasten i Morkala, Peters dragspelsservice, Raggis special Ragnar Sundqvist museum i Torsby samt tidningen Nygammalt i Norden. Programvärd är Jan Olsson. Dags igen för månadens dos av musik på dragspel från Expo-radion. Den här gången har jag tänkt att vi ska ha övervägande sång till dragspel. Ja, med två undantag. Det första och även det sista inslaget. Vi inleder den här gången med en lite udda inspelning måste jag nog påstå. Det är nämligen Peter Forsell, ni vet han som har dragspelsservice i Gävle. Peter testkör här ett Hagström Superchromatic från 1956 som han har gjort service på. Därefter har inspelningen nått Leif Holmberg i Hellefors och då har han byggt på inspelningen med kompinstrument. Han har själv spelat in både gitarr och bas tillsammans med Peters inspelning som var gjord från början. Ja, resultatet blev bra tycker jag och melodin här är Karl Jularbos Gränsvalsen som för övrigt lär ska vara Kalles allra sista komposition. Välkomna till Expo-radion! Gränsvalsen spelad på dragspel av Peter Forsell och i efterhand har Leif Holmberg spelat in både gitarr och bas. Karl Jularbo gjorde den här melodin i samband med en tillställning i Magnor på gränsen mellan Sverige och Norge. Och det var margarinkungen Löcken på Magnor som föreslog titeln Gränsvalsen. Ja, så har i alla fall Karl Jularbo berättat i ett gammalt radioprogram. Nu sjunger Kjell Krage till Olav Wernersens orkester Pelle Chanels välkända hälsingelåt Algot och Beda. Vid vägskälet mötte de varann Beda hette hon och Algot hette han Han kom där i lördagsfin kostym Hon i sommarkjol och doftade parfym och kvällssolen spred sin röda glans Hej, Hejsa Algot, vart är du på väg någonstans? Jag tänkte, så Beda gå på dans och ta mig en sväng om på logen han gav henne handen som en vit Kom i vän så kan vi två slå följe dit hon log. Där de gick i stilla takt Men som vanligt blev det inte mycket sagt Men vi gick sommarjungfru muren och göken ropade i skogen. Där gick de hon och han tätt intill varann medan solen bakom kullarna försvann i en sån Veda tyst och blyg sneglade i smyg på sig vän och nöt försynt i kjolens tyg Plötsligt som ett hyss stal han sig en kyss och i hans armar var hon fången Sedan och som i trans tråder de dans på dans Ögonens varma glans vittnar om att han är hennes, hon är hans och i hans starka arm följer hon glad och varm mot hennes mjuka varm för han lätt i hambostegen Dansen har takt och sting, nyfikna i en ring ställer sig runt omkring men Algot och hans beda märker ingenting Här är det helt passion ända till Algot och Beda besjöngs här av Kjell Krage till Olav Wernersens orkester. Jag utlovar ju här i början att det blir övervägande sång i det här programmet. Ja, det blir en instrumental till, en önskemelodi och den kommer sist i programmet. Nu kommer Sven Nylén och Ivan Telmé som ackompanjatörer på sina dragspel. Det är en inspelning från juli 1938 Ja, det blir ju för 81 år sedan om jag nu räknar rätt här i hastigheten. Melodin heter Vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj? Och redan efter några ord i texten så hörs det ju tydligt att det är ingen mindre än Johnny Bode som sjunger. drömde vi alltför nog glömde Scherin Mig gav åren hjärtesåren Vet du vad jag tänkte När stjärnorna de blänkte Scherin Jo, jag tänkte snart är allt borta Lyckostunderna är och korta Och jag därför vågade dig fråga Scherin vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj? När som hösten klätt i sin ober varje vän vid hamnens kaj Och när som mörka skyar draga utöver sommaren kärlekssaga och alla hjärtan är så svaga Cherie, vill du älska mig i oktober Lika mycket som i maj När vart hjärta bara om rober Kanske viskar du goodbye Du vill mig inget annat anförtro Men när du inte svarar aj, aj Om du älskar mig i oktober Lika mycket som i maj trots att Johnny Bode gjorde sig eh, socialt omöjlig under en stor del av sitt liv så hade han i alla fall en vacker sångröst. Och här fick han ju mästerligt ackompanjemang av Sven Hylén och Ivan Telmé. Nu ska vi ha riktig sommarkänsla med bryggdans här i juliprogrammet. Med Evert Sandins hjälp beger vi oss till Hjortnäs brygga vid Siljans strand, en bit söder om Tällberg. en sommarkväll ljum och skön Det samlas en glad publik som svänger om till sån här musik Och solen sakta sig sänker bak Vaderön Den glittrar ut på sjön Så många båtar har kommit till bryggedansen från Rättvik och Mora strand och ifrån Leksand har gått till land för att på dansbanan träffa sin Jerry till vän för en kärleken Musiken lockar och inom dig pockar det på så smått När bara händer kan hända, nån tänder för gott På jordens brygga en sommarkväll du och jag Vi träffas och trivs, har det bra Här har vi låtarna, båtarna som ger miljön Och vi får vår lön på barn vårt smycke med tycke Hon vet vad hon vill så hon lägger till av banan Och vi får känningar, bränningar i våran kropp Det här ger oss hopp att nära Vid dansen, romansen, snart sansen försvinner Vi bara spinner, kära Och sillans hågor det kluckar mot stenarna Så här kan det liksom gå om inte hasten är på På jordens brygga en sommar Musiken lockar och inom dig pockar det på så smått Det bara händer, det kan hända, nån tänder för gott På Hjortnäs brygga en sommarkväll du och jag Vi träffas och trivs, har det bra Här har vi låtarna, båtarna som ger miljön Och vi får vår lön på banan Vårt smycke med tycke, hon vet vad hon vill så hon lägger till av banan Och vi får känningar, bränningar i våran kropp Det här ger oss hopp att nära I dansen, romansen, snart sansen försvinner Vi bara spinner, kära Och Siljans vågor, det kluckar mot stenarna så här kan det liksom gå om inte hasten är på sommarkväll du och jag Nu vet vi ju hur det ska vara Det var Evert Sandin som sjöng faktiskt ute i direktsändningar den 1 juli 2019. Och tillståndet heter Sverigekanalen och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det eh, har varit lite regn tror jag här ute. Men nu verkar solen titta fram igen. Jag var inne på NetOnNet där. Det är beställt en stereosignalkabel det var två dubbelhorner som jag inte har fått. Eh, det var de tog vägen riktigt. Eh. Det var annat kablage som jag fick, men det finns eh, en försändelse som jag inte har fått. Men det blev i alla fall en vandringstur idag med de nya Bagheera-skorna där. Gick upp en bit på camp på vägen och sen upp i backen och eljusspåret så jag kom upp till camp på Bergsvägen och upp i kraftiga backar upp för själva eh, Kampoberget en bra bit där då. Väldigt fint faktiskt med de här bergen också norrut och så vidare. Man är tvungen att stanna och vila, man ser sjön Hån när man vänder sig om. Och så småningom via vandringsleder och Dalkarsvägen är det väl av. Är det inte det? Ja, över hyggena och ner eh, vandringsleden ner på Flyttesjövägen och Eh, Flyttjesjövägen eh, ut med Flyttjesjön och Stora Lilla Älvsjön och vandringsleden är på kamp på vägen igen. Den där sidovägen och sen eh, eh från Campovägen där mötte vi en gammal kärring som cyklade och hon flåsa och hade lampan tänd också i cykeln där mitt på Brankadan. Och sen upp eh, igen på Campobergsvägen och sen vänster ner vandringsleder och Dalkarsvägen och sen är det, ju, är det ju spåret upp för den högra backen och sen ner på Kempåvägen igen och hem och så. Jag tror det har regnat lite grann här en stund och så. Jag kollade fastighetsboxen här. Jag saknar en försändelse från, från NetOnNet men eh, vi kan ju koppla in telefonen från det datorn här. Måndagar, tisdagar, torsdag, fredag. Men jag har gjort en liten ändring här. Jag tänker inte annonsera ut de här programmen eh, utan ni får gå till dalaradion.webnode.se dalaradion.webnode.se som sagt, som sagt var det. Tar vi för en tredje gång <clears throat> eh, direktsändningstablån det är då eh, dalaradion.webnode.se Jag har uppdaterat med gårdagens direktsändning och dagens vandringstur eh, delvis från mobilen. Man kommer in på dalaradion.webnode.se Då står det direktsändningstablå efter 13.00 alla dagar. Någon exakt tid anges inte. Eh, ni får börja lyssna några gånger måndagar, tisdagar samt torsdagar och fredagar. Kanal 2D. Listen to my show.com. Lyssna onsdagar samt lördagar och söndagar direkt. Listen to my show.com direkt 4.caster.fm och dessa adresser fungerar också med en eh, så kallad mikrowebbläsare eller mobilwebbläsare. Så att har ni en smart mobil så kan ni använda den mobila webbläsaren för att komma in på de här adresserna. Det går alltså utmärkt. Man måste då trycka till på den där lilla play-knappen för att det ska kunna spela. Det kommer inte att spelas upp eh, automatiskt. Jag kommer att tänka på att det var den första och den första varje månad kommer ju musik på dragspel där, Dragspelsexpo och tyvärr så gör man eh, endast program på 31 minuter, Det är väldigt konstigt. Mycket märkligt och det finns ju otroligt mycket dragspelsmusik man, man gör eh, det. finns vissa program som är gamla här som är över en timme som en man gör tydligen program runt 30 minuter där. Jag har betalat en eh, eller delbetalat också en faktura till Hedemora där. Eh, jag slutbetalade den 18 där så det är klart. Och kunde föra över lite pengar också här till ett personkonto. inte uttryckt sig begripligt. Och eh, på donorbox.org Sverigekanalen så kan du överföra enkelt med Paypal. Bli gärna månadsgivare om så bara det är 20-50 spänn där. Donorbox.org snedstreck Sverigekanalen. Det har tydligen varit eh, eh, regn en period och lite blött ute här. Eh, men jag har ju varit hemma sedan ett antal timmar så personal som plockade skräp här utanför eh, eh, på lekplatsen. Och det är ju bra faktiskt, det har ju slutat att regna. Jag tror att det är lite halvklart ute och annonsbladet hade ju kommit också med tidningstjänsten redan på morgonen. Jag har väl bläddrat igenom något där. Jag kan ju se rubrikerna, men jag kan inte läsa texterna. Det är för liten text, det går inte. Eh, man får sitta vid skärmar och eh, försöka eh, förstora upp texterna. För texterna i papperstidningen är alldeles för små. Jag kan inte... Jag ser inte vad det står. Jag ser rubrikerna, men jag ser inte den där lilla texten så jag kan inte läsa böcker och tidningar för jag ser det är väl så smått. Det blir bara grötigt i mina ögon där. Men som tur är finns det ju skärmar också och man kan gå in på annonsbladet.com Så vill ni se tablån för våra direktsändningar är det dalaradion.webnode.se som gäller. dalaradion.webnode.se som gäller. Ja, den enda levande människan jag såg var en gammal eh, tant med glasögon som flåsade och eh, trampade cykel från Långsuttan mot Lägarbacken och den gamla tanten hade lampan på eh, på cykeln här, fast det var mitt på blanka ljusa dagen och det var lite besvärliga vindar tycker jag, men jag tycker solen började ju och värma upp ganska kraftigt men det kom också lite hetsiga, kalla, friska, kyliga vindar också norrifrån här som kylde ner det hela där. Eh, men jag var ju ganska varm eh, klädd. Jag måste sköta det privata här och eh, vi har tagit ner det senaste med musik på dragspel här Det är D- och C-datorn och de är faktiskt bara på 31 minuter faktiskt och även den här historiepodden blev ju konstiga titlar här. Eh, måste jag säga, i filerna här. Eh, den ena står det franskt eh, på franska och det andra står det Minuet for Violence. Så att titlarna stämde inte med de här eh, filerna från eh, eh Podbean. Det var historiepoddens eh, två program. Men det stämde med själva programinnehållet i alla fall. Det här Omnis nyheter verkar ha tagit ledigt. Eh, de har istället en serie om den här väldigt besvärliga regeringsbildningen som ju var den allra längsta faktiskt i Sveriges historia där. Jag eh, har tagit ner avsnittet som handlar om eh, Jimmy Åkessons kommentarer kring det här struliga och väldigt, väldigt långvariga eh, regeringsbildandet. Det är väl på cirka 30 minuter här. <clears throat> Det ligger i... Eh, ja, det är 28 minuter. Eh, det heter regeringen framför allt. Omnis nyheter här verkar ha utgått. Jag tror att verklighetschecken är tillbaka från och med lördag med programmen igen här. Jag eh, har tagit lite ledigt där, herr Johansson. Jag försökte göra en koppling här för att få in telefonen till C-datorn men det verkar inte vilja eh, fungera faktiskt då. Det är en sån här kondensatormikrofon som ligger mot högtalaren på en högtalartelefon så det verkar inte gå när det gäller C-datorn det var ju den gamla kopplingen, men eh, den här nya kopplingen så kan vi åtminstone få högtalartelefonen precis till vänster om mig. Den har ju funnits på en helt annan plats och eh, så långa armar har man inte. Och dessutom måste, min, eh, måste jag befinna mig väldigt nära eftersom det finns en inbyggd mikrofon. Annars kan den som ringer in inte höra mig. Det var därför det var så svagt. Så jag kan trycka på själva knappen här lätt. Men det fungerar eh, men endast från D-datorn och mikrofoningången. Eh, måndagar, tisdagar och torsdagar och eh, fredagar men inte från C-datorn, det vill säga inte, från, inte på onsdagar och inte på lördag-söndag. Eh, rent tekniskt, den här nya kopplingen. För jag har ju flyttat på den här. Ja, jag har alltså flyttat på högtalartelefonen och hela den eh, kabeln och så. Det är alltså ett headset eh, med en mikrofon som ligger emot den här högtalaren och förstärker upp högtalarens volym helt enkelt så att det kan läggas ut i sändning här. Och det fungerar ju, fungerar ju från D-datorn här måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar men det fungerar alltså inte från C-datan. Onsdagar, lördagar och söndagar går det alltså inte att ha, eh, ringa upp fröken ur eller ta emot en samtal. Ja, eh, jag kunde ju se förut att det hade regnat här lite blött och så, vattenpöner och en sån kollade fastighetsboxen här för andra gången ifall brevbäraren hade med sig men det var tomt och nu verkar solen ha eh, kommit fram igen här eh, efter några regnbeder som har kommit över oss här. Jag såg också på Riksen där hur det såg ut. Jag har sett det förut också. De har byggt om de här lägenheterna. Jag bodde alltså på Slavtegatan 50 där. Eh, sex trappor från 95 till 2011. Sen flyttade jag till Långsötan och innan dess hade jag bott en eh, kort period i eh, den väldigt lilla uppländska orten eh, Almunge faktiskt. 2,5 mil ja, öster om Uppsala längs Lensväg 282 och bussen hette 809. Jag hade ju en flickvän i Uppsala där Valsetra var det väl och vi var ju förlovade där och jag skaffade en liten etta där och så. Men det, det var för långt avstånd till jag jobbade med tågen på Stockholms central. Jag jobbade på säkerhetstjänsten på statens järnvägar som radioloksoperatör och så. Och bangårdspersonal och växling och ja. Så det var för långt att åka helt enkelt och den här eh, min eh, flickvän var inte trogen och så. Eh, tappade kontakten med henne för hon svarade inte telefon och så. så att så att det höll, höll inte faktiskt där. Hon, hon eh, höll på med olika eh, karar och eh, jag flyttade ju sen då ner till Märsta där från Almunga och jag hade sett en annons i UNT. Jag hade provat UNT gratis i 14 dagar och det var en annons från Sigtuna hem. De hade problem med tomma lägenheter på Sleipnegatan och jag tog Uppsala pendeln ner till Märsta och sen var det skyltat och eh, var och tittade på en lägenhet, eh, visningslägenhet där på sjunde våningen någonstans och fick blanketterna. Eh, så jag fyllde i och skickade in. Och sen flyttade jag ner i februari 95 till slut. Det var Slipgatan 50 där, sex trappor och jag flyttade alltså innan Riksem köpte 1300 lägenheter av Sigtuna hemma. Man hade ju också tidigare sålt ut eh, lägenheter ut med Vallstavägen tror jag, eh, och Tingvallavägen. Till Markerydbostäder tror jag det var. Och sen var det väl eh, ett annat företag som köpte upp de där senare, vad det nu hette. Och det här gjorde man för att få in kapital och pengar för att kunna rusta upp det gamla beståndet. Man måste alltså sälja ut en del av beståndet för att få in kapital, för det kostar ju oerhörda summor. Jag flyttade 2011 där, eh, i oktober, och eh, det dröjde ju faktiskt innan riksdagen började med den här eh, renoveringen av Sleiptegatans 300 lägenheter. Där ska jag säga att det stämmer inte för att det är fler lägenheter än så. Det beror på att Sigtuna hem eh, eh renoverade fastigheten på Sleipnergatan 40 eh, innan försäljningen. Så att det huset var redan klart. Eh, det är ju fem stycken höghus där och eh, eh Sigtuna hem hade ju gjort klart eh, Sleipnergatan 40. Så att eh, det bestånd som var kvar att renovera när Rikshem tog över i början på 2012 det var ju då fyra stycken hus nämligen eh, Sleiptegatan 50 där jag hade bott och Sleiptegatan 60 och 70 och 80 och då var det 300 lägenheter kvar och det gjorde man först från och med 2016 och blev färdigt 2018 i mitten på 2018 var det klart det. Och det här visste jag om. Vi hade fått papper om det här och jag visste att det skulle bli ganska besvärligt och stambyte och grejer och eh, högre hyra och så. Så eh, jag kände att det vill jag inte. Det, det blir för dyrt. Eh, hyran kommer att höjas så kraftigt. Så att det var en av flera or orsaker. Det höjs ju med tusentals kronor faktiskt. Där. Jag vet inte vad hyran ligger på nu. Så att jag flyttade långt innan innan Rikshem tog över och långt innan de här renoveringarna senare började. Eh, och eh, jag har ju sett eh, bilder också tidigare på hur det ser ut. Det är ju ganska fräscht det. Och Ja, det var miljonprogrammet och det var översvämning i badrummet och det, golvet lutade åt fel håll och det var ju fullt med vatten där och det rann ju inte bort det kan ju inte rinna bort vattnet när golvet i badrummet lutar åt fel håll. Det ska ju luta i en liten backe ner till golvbrunnen där. Men det lutar blev en uppförsbacke där, så det var ju förskräckligt med vatten. det var ett helvete och det blev fuktskador till grannen under sen. Fick ju renovera eh, två badrum utav det alltså. Och asbestsanering och sen var det för kallt i eh, ytterväggarna på vintern. Det var fruktansvärt. Jag hade ju bara 18 grader med varma fläktar. Och... Ja, man frös verkligen faktiskt där. Eh, jag tror det kom upp i 19 eh, grader i köket. För att det här var ju då eh, ytterlägenheterna mot ytterfasaden där. Och det framgår också här att Rikshem har planer på fasadrenoveringar. Det vill säga att man måste tilläggsisolera fasaderna så att de blir tjockare. Det är alldeles för tunt, det var alldeles iskalla väggar där på vintern. Eh, man satte händerna alltså mot väggarna så. Eh, det var gipsväggar där. Dålig eh, fasadisolering kan man säga. Jag har aldrig någonsin känt så kalla väggar och där fick man verkligen frysa kan jag säga. Den här värmefläkten från Jularna har jag slängt för den behövs inte där uppe faktiskt men på vintern på sommaren, blir det, på sommaren blir det varmt i lägenheterna på Sleivtegatan men på vintern så eh, blev det väldigt kyligt. Eh. Det var dålig fasadisolering. Det här gällde alltså ytterlägenheterna på Sleitegatan för att den här gubben Karlsson där på Hyresgästföreningen hade 22 grader varmt in och jag sa jag har ju bara 19 max i köket där så det var en jäkla skillnad där. Beroende på om det var ytterlägenheter eller om det var byggda längre in i själva eh, huset. Där. Så det handlar alltså om fasadrenoveringar eh, som Rikshem planerar och det handlar då om eh, tilläggsisolering. Man måste alltså lägga på eh, flera lager där med isoleringsmaterial på de yttre väggarna så att det kommer att bli varmare i de lägenheterna för det var alldeles för kallt i ytterlägenheterna för sen var det luft till nästa fasad Eh, man skrev att det var 300 lägenheter men eh, består av fler lägenheter än så och det berodde alltså på att Sigtuna hem eh, hade då eh, hunnit med att renovera Släktinggatan 40 redan innan Riksam köpte upp de här totalt var det 1300 lägenheter så när Rikshem tog över då i början på 2012 då hade jag ju flyttat till Långsuttan och då hade ju då eh, Sigtunhem redan eh, byggt om eh, Sleipnegatan 40. Så då återstod ju 300 lägenheter. Sleipnegatan 50, 60, 70, 80. Det var alltså fyra höghus kvar och det började man 2016 med. Och blev färdiga i mitten på 2018 nu. Man kan se lite bilder på hur det ser ut där. Ja, jag för mig att man måste söka lägenheter via Stockholms bostadsförmedling för att kunna hitta de här lägenheterna i, eh, eh, i Märsta där. Eh, och sen dess har ju Sigtuna hem renoverat en hel del av sitt bestånd och byggt nytt också. Man säljer alltså av en del av beståndet här. Jag tror man håller på med sånt i Sverige faktiskt. Jag tror att det var en, en en större utförsäljning här av eh, Sandvikens hus också här. Eh, man måste sälja ut eh, en del av beståndet för att få in kapital för det kostar mycket med med fasadrenoveringar och ombyggnad av de här gamla husen helt enkelt då från 1971 det här miljonprogrammet där. Jag minns att man rökte hissar också där, eller hissarna låg ju fimpar där faktiskt. Det får man inte göra, får inte röka i, i hissarna till exempel och så. Så det var ju felbyggda eh, badrum som gjorde att det blev väldigt eh, besvärligt faktiskt varje gång man hade badat och så. Det skvätte ner på golvet, det, det lutade åt fel håll eh, så det var ju stora vattensamlingar varje gång där. Efter alla år så gick det ju ner till grannen under som fick eh, fuktskadat badrum och då blev det ju två badrum som måste renoveras så det var en fläkt som skulle vara på i 14 dagar faktiskt då. Eh, det var inte roligt det där, den där förbannade fläkten drog ju. De eh, sa ju det på sikten hem att du kommer att få avdrag på jag skulle redovisa den här elräkningen som kom sen för att den blev ganska dyr av den här fläkten skulle stå på dygnet runt i 14 dagar och sen kom det en gubbe och mätte också då fuktmängden där mätte. Eh, jag minns inte exakt, jag tror inte det var 14 dagar kanske med eh, kanske 10 dagar och sen var det okej. Okay. Men den drog ju mycket ström och då sa sikten hem att de drar bort det från min hyra, det beloppet. Så jag tror att de drog bort ungefär 1500 kronor faktiskt eh, som hade tillkommit extra för det här stora fläktarna. Och eh, sen var det andra också. Jag såg den här firman som eh, släpade omkring på de här stora tunga eh, fläktarna som man kopplade in i ventilationsuttaget där med den här slangen. Så att det liksom söks ut i ventilationssystemet. Den lossnade också vid tillfälle och låg på golvet där, men det drog mycket ström det där. Och det var ju asbets också kan jag säga i den där väggen. Vilket jag inte kände till. Det var tydligen asbest i eh, ena väggen där. Och sen var det problem också med de här nya duschblandarna. Jag hade ju skickat ner mitt gamla fula badkar i, eh, i källaren där. Och de här duschblandarna som jag fick av PM, de var inte bra faktiskt. Den första där fick jag tillkalla rörmakare, där hade ju eh, giggat igen och Ibland kom det bara en liten stråle eh, och eh, varmvattnet försvann ibland så det kom bara kallt. De fick byta ut eh, en eller två gånger de här duschblandarna. Det var något fel på dem kan man säga. Vi har publicerat gårdagens direktsändning också där. Och det verkar vara lite sol. Jag kan inte se ut här. Eh, det är insyn från huset mitt emot och sen är det alldeles för starkt eh, ljussken och solsken. Jag ser inte skärmarna. Det måste vara fördraget så att jag kan inte se någonting hur det ser ut där ute men eh, jag kan ju se här att det är en sol som kommer fram och det har väl varit lite regnveder här under några timmar. Man har ju varit inne här, jag har varit ute eh, redan på morgonen eh, tidigt där. Och tagit mig fram här över en del av Kempoberget och så faktiskt. Och hem vid Flyttjesjövägen och Laggabacken och Kempovägen. Igår var det i Västerbyn och cirka 1,2 eh, mil där. Så att idag var väl ungefär en 5-6 kilometer bara faktiskt. Jag såg inte några djur tror jag. Eh, igår eh, såg jag faktiskt en älghona där eh, på ett hygge på väg mot berget mot Västerbyn och det var en ganska stor älghona men den var inte fullvuxen. Jag hade sett någon hane faktiskt med stora horn där så att jag jag vill helst se älghonor för de kan man skrämma bort. Jag vet inte om en älghane kanske är på dåligt humör och ilsken där med stora horn och så. Ja, den där älghornan stannade till eh, några gånger och tittade faktiskt då. Till slut så stod hon ju precis på kanten till skogen och tittade en sista gång. Och sen tog älghonan och kliven in i själva, eh, själva skogen. Jag såg ju faktiskt två stycken från Stockholm där som gick på en promenad och sen gick de den gamla kohagen. Eh, det är nämligen så att det finns en arkitekt eh, från Stockholm som är uppvuxen eh, som pojke i den här byn. Men Västerbyn hette ju Västerby på den gamla tiden. Man bytte ju namn sen. Men han har vuxit upp som liten pojke där och han är arkitekt eller har en arkitektfirma jag tyckte han såg lite gammal ut så jag tror nästan han har gått i pension. Han har byggt så här miljöhus tror jag heter. Eller energihus i Västerbyn. Men jag vill påstå att det finns samma typ av hus också i eh, Västerbyn Hällsjön där precis innan skogen börjar. Eh, annars så ser man ju inte speciellt mycket människor direkt i byarna här. Även fast man ser att de är i stugorna tycker de borde komma ut också i luften och så och jag tyckte att det var tre stycken eh, små tjejer som kom knatandes där men det var ju eh, tre eh, mogna damer som var lite kortväxta. Det är Inte så lätt att se på lite avstånd det finns en order här från 1&1 som består av en stereosignalkabel och två dubbelhorner som jag faktiskt inte har fått. Jag vet inte var den har tagit vägen riktigt. Jag har inte fått någon e-post eh, om den orden. Den är skickad men den har inte eh, helt enkelt kommit fram till mig här. Det var annat eh, kablage som kom fram men den här eh, stereosignalkabeln och två dubbelhorner har inte kommit fram. Men vi kan inte koppla in telefonen till C-datorn Nej, men det fungerar ju till D-datorn i alla fall. Och eh, eh direktsändningstablån finns eh, endast på dalaradion.webnode.se och det finns inte angivet någon speciell starttid där. Eh, jag kan ju gå in på de här inbäddade chattarna och lägga ut en starttid också men det är inte så viktigt med exakta tider. måndag, tisdag, torsdag, fredag från D-datorn och onsdag, lördag, söndag från C-datorn. Så det blir lite eh, variation. 15, 10 och 40. Femton, tio och femtio. Femton, elva och noll. Första juni. 15, 11 och 10. År 2019. 15, 11 och 20. Men eh, det fungerar alltså att ringa in eh, till direktsändningarna här. Nu verkar ju solen gassa på igen här. Det har varit någon form av regn. Vidare så här kunde vi se att det var lite eh, blött. Jag eh, kollade fast i boxen där. Lite vattensamlingar. Men solen har eh, återigen kommit fram här nu faktiskt efter lite regnveder som har kommit över här. Långsötan som sökt var jag och var tvungen att delbetala en räkning här som jag sen kommer slutbetala en 18 här så det försvann 400 spänn men jag kunde föra över 500 spänn i alla fall i morse här från ett annat eh, konto och eh, det går bra att eh, stödja oss via donorbox.org och snedstreck Sverigekanalen ni kan överföra enkelt med Paypal och bli månadsgivare med valfritt belopp donorbox.org snedstrecke Sverigekanalen Ja, och det var väl en 5-6 eh, kilometer idag med kraftiga backar och så, ja. Och det här elljusspåret var ju lite besvärligt med det där gräset eh vattnet för det är så blött när det regnar där så gubbarna la ju tre flis där och nu ska man eh, snubbla omkring på den här förbannade treflisen istället men det, var, det där gräset som var förut det blev alls blött då med trasiga kängor förr så blev man ju blöt om strumporna för du gjorde dig förberedd på att dö ja, det gjorde jag faktiskt ja, det gjorde jag jag spelade in kassettband till min familj och min sambo ifall tyckte det kändes bra att ha sagt någonting. Mm. Mm. Men när din kropp var nära på att ge upp, mm. du ligger och kan i stort sett inte göra någonting, inte äta, inte prata. Mm. Då träffade du överläkaren Jan. Yes. Vad hände? <laughs> ja, Jan kom in där på mitt sjukhusrum. <laughs> och eh, ja, det är en alert man. Och, han var ju liksom positiv. Att det här, det här kanske vi kan ordna. Eh, eller jo, det var ju hans dröm i alla fall. Där man började prata om någon slags stamcellstransplantation. Och vi fattade ingenting. Min mamma trodde att ja, men då kan jag donera benmärg. Och, ja, vi visste inte alls hur det här skulle gå till. <laughs> Eh, och jag tänkte, ja visst, jag sa ja till allt. Bara så här, jag tänkte väl antingen dör jag, men då dör jag fort. Men framförallt så gör jag det här för min familj. Jag måste ju prova allt. Ja, ja jag kan inte ge upp. Mm. Och dör fort menar du, den här operationen var så pass svår att ja. det fanns stor risk att det inte skulle gå vägen? Ja, och då tänkte jag att i så fall dör jag väl fort. Då kanske jag får en inflammation och så går det fort. Mm. Ja. Men annars så ligger jag och seg, segdrar det hela i några månader till. Och det kändes... Nej, då var det bättre att satsa på det här. Och satsa på forskning. Men operationen kan bli det sista du gör. Det mm. vet ni ju inte. Nej. Vad sa du till din familj innan du åkte in på operationssalen? Ja, ja, ja, i min familj så pratar man inte så mycket känslor. Men den gången så var det väldigt många jag älskar dig. Det var varje gång de gick. Jag visste ju inte, ser jag er imorgon? Det visste inte jag. Så varje gång de gick så började jag gråta sen när de hade gått. Någon gång sov ju någon över i samma sal, så det var ju skönt. Men annars var det ju bara, ja, fortsätt leva, jag älskar er. Ungefär så. Men hur är det då in i ditt huvud? För det är ju fortfarande ja. friskt ja. och hyfsat alert i alla fall. Ja. Ja, tillståndet heter ju Sverigekanalen och eh, vi sänder med tillstånd från Myndigheten för press Radio TV Stockholm Globen sedan 31 mars eh, 2014 och ansvarig utgivare Gunnar Andersson och det här är alltså inte Jallerhornet eh, Stockholms närradio det tillståndet finns fortfarande kvar men de Eh, sändningstiden är helt avbokade och eftersom jag bor i Långsuttan så får man inte eh, sända på Stockholms närradio och vi har eget tillstånd här för webb radio. Men eh, musik på dragspel här, det är bara 30 minuter ungefär. Eh, 31 minuter långt, eller kort kan man säga. Man undrar varför de här dragspelsgubbarna inte gör eh, programmet på en timme. det kommer ett nytt program varje månad där. Jag vet inte om de har någon sommarlov, men... Eh, varför gör man programmen på en timme? Eh, jag menar, varför gör man program på 31 minuter? Det var det jag skulle säga. Jag har ju vissa gamla program som ligger på en timme här, men... De eh, eh, flesta programmen verkar ligga på lite drygt en halvtimme och jag undrar liksom varför det är så korta program. Det är mycket märkligt. Varför gör man eh, så här eh, dragspel, dragspelsexpo varje månad? Den första eh, dragspelsexpo.com när programmen ligger på 31 minuter. Varför gör man inte programmen på en timme? Man kan undra liksom, det finns ju gamla program som ligger på 50 minuter då, ungefär en timme. nu verkar det som att man gör programmen som ligger på cirka 30 minuter bara. Det är ganska kort, det finns väldigt mycket väldigt mycket dragspelsmusik. Eh, varför gör man dem så korta? Eh, varför, inte gör, man, varför gör man inte programmet på en hel timme för? Eh, det kan man undra faktiskt. Och det är mycket man kan grubbla på faktiskt här. Soran bunu bir sor Linus Nilsson. Vill du introducera dig själv? Okej, ja. Jag heter Linus Nilsson. Eh, jag är kontaktperson på och Malmö och jag är fritidspolitiker från partiet Han är en av de bästa debattörerna muslimer i hela världen. Ungefär 33 terrorist, eh, terroristattacker skedde i hela Europa 2017. Varför? Jag har en fråga till dig nu. Varför gör inte jag det? Varför 1,8 miljoner miljarder, förlåt mig. Vi leker med tanken nu, Dwight, att vet du vad? 16 000 självmordsbombare finns i hela Europa, eller i hela världen, för sakens skull. För det är det är för att jag ska vara på din sida. Det är 0,000 procent av muslimska befolkningen, eller människor som följer islam. Varför följer inte jag det? Varför, varför gör inte jag det? Jag, ska, för, jag ska förklara det för dig. Uh, och det är exakt därför säger jag, att, säger jag att du är en cute muslim och Emim resonerar så här. Men du kan också, men, säga, alltså, du kan också säga men, men, men alltså, kommer du låta mig... För, kom, du, du, låter inte mig prata. Du måste låta mig prata. Nej, Nej sluta. Ja. Tjena Loan! Hör du mig? Jag hör dig men det ekar i bakgrunden. Okej, vänta bara ett ögonblick. Blev det bättre nu? Mycket bättre ja, tack så mycket. Uh, som jag berättade här för, för våra tittare så försöker vi bara avvakta lite här så att vi kan få in lite fler människor som tittar på, på det vi ska diskutera idag. Eh, yes. Men kan inte du berätta lite kort om dig själv till att börja med? Jag är en flicka som flyttade till Sverige för fem mm. Och jag flyttade från Jemen och Jemen är, man kan säga att det är det mest konservativa landet i Mellanöstern efter Somalia där vi kör efter sharia. Och eh, den sharia som, som vi kör efter är eh, Koranen och haditerna. Och eh, jag gick i skolan i Yemen, i Sanaa och allt som vi lärde oss var islam. Det var liksom, vi hade liksom matte, biologi, men nej, vi hade Koran, eh, hadith, alltså vi hade fyra ämnen som var bara islam liksom. Så jag kan mycket om islam. Sen gick jag till en uh, mahad för, för att lära mig ännu mer om islam och om Koran och jag fick uh, memorera mycket av Koranen och så vidare. Och uh, sen... Det, det är som koranskolor, för de som inte vet. Exakt, koranskolor. Sen 2013, ett år innan jag flyttade till Sverige, så um, lämnade jag islam för eh, det var året eh, som jag bestämde mig att börja läsa andra böcker som inte handlade om islam utan om vetenskap, evolution, om eh, andra religioner, om Uh, alltså jag började läsa om andra saker, inte bara islam. Mm. Och det var då jag började upptäcka och inse att islam är bara en religion som alla andra religioner och att um, jag blev ateist då. Men efter, nu efter fyra år så har jag blivit eh, panteist. Det vill säga att jag tror att universum är Gud och jag tror att natur är Gud. Men jag tror inte att det är någonting liksom intelligent som bestämmer saker och ting utan att det är bara random, eh, det vill säga slumpmässigt. Mm. Intressant, men, men det är väldigt intressant för jag har lyssnat på dina videos och, och eh, ja. det är så här, du har väldigt intressanta synpunkter i vad du säger men men vad jag, jag och många tittare som tittar på dina videos kanske undrar är för att du pratar alltid om muslimer. Exempelvis att eh, muslimer kan inte ta emot kritik, muslimer, kan, muslimer hatar när man kritiserar islam. Men det stämmer. Det är 1,8 miljoner muslimer i hela världen. 1,8 miljoner ja. inklusive mig då och min familj. Jag exempelvis är en av de personerna i Sverige som har varit mest aktiv mot att motarbeta extremister och ISIS-krigare. Till och med att jag har själv blivit hotad, bombhotad utanför centrala Göteborg. Men tror inte du att du drar i väldigt mycket när du säger att alla muslimer, inklusive mig och min familj och mina vänner som kämpar mot islamister, faktiskt är, eh, är dåligt för Sverige? Uh, nej, jag tror inte... För det första, jag drar inte alla muslimer över en kam. Det är fakta att de flesta muslimerna i världen är homofober. Det är fakta att de förälskar ah, Hänvisar du till någon fakta? Alltså har du någon källa? Yes, yes. Jag, det, jag har källa. Jag kan länka Pew Research Center vilket undersökte eh, hundratusentals muslimer och frågade dem om vad de tycker om homosexualitet till exempel. Eh, hur de ser på om någon lämnar islam. Och det, det visade sig att mer än 90% av muslimer tror att vi eh, att om man lämnar islam så ska man få dödsstraff. enligt sharia. Man, enligt sharia, ja. enligt, enligt sharia. Och sharia kommer ifrån Koranen. Men om vi bara backar hade... tillbaka där, så vi tar den du sa ja. där, så vi inte spinner vidare på det. Men om vi tar där, okej. Okay. Men om vi tar ja. enbart sharia då du, för du pratar väldigt mycket också om, om sharia. Som, för er som inte yes. vet så är sharia ett slags regelverk, lagar för muslimer som man ska leva efter. Då. Men du hänvisar mycket till, till våldet inom sharia, till att man ska döda homosexuella och stena dem och så vidare. Men jag tycker, att, jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om att sharia också är, alltså att våldet inom sharia enbart är 5%. Så 95% av sharia faktiskt är exempelvis, som du borde veta som studerat Koranen, bland annat då finansiella hjälp, om, om, om divorce, alltså, alltså skilja sig, hur man hanterar kvinnor, hur man ber, hur man gör eh, hur man tvättar sig i ansiktet och så vidare. Så, men du hänvisar väldigt mycket till en liten minoritet. Alltså, Nej, det, det är inte en minoritet. Jag berättar för dig. Som bög så eh, det, mitt, hela mitt liv funkar inte enligt sharia. Det, det finns men, ingen vers. Tar, det, det om... finns, lä, no, låt mig fortsätta. Mm. Det finns ingen vers. Det finns ingenting i islam. Så till exempel om jag ska ta upp detta som uh, att, att en man skulle kunna gifta sig med fyra kvinnor och en kvinna ska bara kunna gifta sig med en man till exempel. Alltså det finns ingenting i Koranen eller i Sharia eller i haditerna som behandlar mig som en värdig, full, fullkomlig människa. Så det är, det, det är väl klart att jag och folk som är icke-muslimer är rädda för islam och är rädda för muslimer. Sen vill jag äh, gå tillbaka till det här Men om vi tar en vers här. Du sa att det... Du sa att det... Jag har en vers framför mig. Om en man ligger hos en annan man, så som eh, ligger hos en annan kvinna, så har de båda begått eh, styggelse. Straffen för dem är döden. Hänvisningar då till bland annat homosexuella. Vet, du vilken religion detta i denna versen hämtar jag ifrån? Eh, Bibeln? Det är Bibeln, ja. Så, ja, jag, jag vet att du skulle... Vänta, ett, ett, ögonblick bara. Om vi tar ett exempel. För du säger hela tiden vad jag, vad jag tycker att du försvårar muslimernas eh, assimilering och integration i det här landet. Ja. Du har kommit till Sverige 2013, du är född i det här landet. Min mamma och pappa de kom till Sverige 1989 eh, ungefär. När du säger att alla muslimer i Sverige, alla muslimer hatar homosexuella, alla fakta, jag, fakta. Jag har aldrig... Nej, nej, du, du får inte avbryta, du får inte sätta ord... låt mig, lyssna, du måste låta mig prata till punkt. För det första så har jag aldrig sagt att alla muslimer är homofober. Jag har sagt att de flesta av Kan det vara en arabisk kultur istället? En annan? Kan det ha med kultur att göra? Måste islam? Nej, okay, men... det, det, det, Okej, okay, den, den versen som du tog fram från Bibeln, Uh, det kommer från den, för, den första testamentet. Ah, tredje, om du frågar, tredje, faktiskt. Och om du frågar vilken kristen människa som helst i Sverige idag, eller i Storbritannien eller Europa, så skulle de säga det att eh, Bibeln är bara någonting som eh, ska inspirera oss, vi ska inte läsa det bokstavligt. Men om du frågar vilken muslim som helst så skulle de säga det att nej, Guds ord. Varje ord i Koranen är Guds ord. Fråga mig det! Fråga mig låt, det. Mig, låt mig, Fråga mig det! Du, du, du, lyssna. Du är vad jag kallar för en cute muslim. Ja, och det, det är en människa... Det, så du, jo, du, och det är, men du, du kan inte bara avbryta mig, jag måste fortsätta lyssna. Men, men, um, du en cute... Nej, lyssna! Du handpickar mycket, du handpickar mycket verser, du handpickar mycket. Du vill... Du, exempelvis Luai, du pratade mycket om terrorister i en debatt. Du låter, inte mig, du låter inte mig prata till punkt. Låt mig prata till punkt. Absolut. Lyssna. Islam är en politisk ideologi. Islam är inte bara en religion. Om du, om du läser Koranen, kan du arabiska? Nej, jag kan inte arabiska. Okej, okay, så du kan inte läsa Koranen? Det kan jag. Ah, jag Från först... koranskola. Jag läste, jag läste Koranen, fast det var inte bara det, det är väl bra, det är väl bra. Men i, i Koranen så eh, det finns mer än 300 verser som säger och om ni inte följer det här så kommer ni att hamna i helvetet. Bra, där sa du ni... Nu ska jag också prata. Och i 116 ja. verser så börjar verserna med barnmäktig och Gud visar nåd. Varför pratar du inte och det? och, och det är fake news, för Gud säger att han är barnmäktig, att han är merciful. Alltså var, var, låt mig, låt mig prata! låt mig prata för fan! Varför handpickar du det? Det är det med... Lyssna, Anen börjar med uh, Allah is merciful och sen säger han att om en Bismillah rahman rahim, Allah är merciful, bla bla bla. Och sen säger Allah att oh, om en man ligger med en annan man så får de bli stenad. Så bara för att Allah precis, säger att jag är Precis. Nej, det är inte samma som Bibeln. Bibeln har reformerats. Det är inte en enda kristen människa idag som tror att orden som finns i Bibeln ska följas bokstavligt. Det är inte, den enda som man följer från Bibeln är Love thy neighbor as thyself. Det finns ingen kristen människa idag som, som läser dessa ord som att liksom döda homosexuella och säger ja, det ska vi göra. Det finns inte... Vi har pratat nu. Okay. Tack för det, tack för det, tack för svaret. Men då har jag en fråga. Om nu du har rätt. Vi leker med tanken Luai, du har rätt, dina följare har rätt, du, du har 100% rätt. Eh, varför 1,8 miljoner, miljarder, förlåt mig. Vi leker med tanken nu Luai, att Vet du vad? 16 000 självmordsbombare finns i hela Europa, eller i hela världen. För sakens skull, för din skull. Okej, okay? för att jag ska ja. vara på din sida. Det är 0,0001% av muslimska befolkningen, eller människor som följer islam. Varför följer inte jag det? Varför, varför gör inte jag det? Jag, jag, ska för, jag ska förklara det för dig. Um, och det är exakt därför säger jag att, säger jag att du är en cute muslim. Och en cute muslim resonerar så här. Men då kan jag, säga, alltså, då kan också säga att men, men, cute alltså, muslim. Kommer du låta mig... För, kom, du, du låter inte mig prata. Du måste låta mig prata. Nej, nej sluta. sluta, nej, du, okay, sluta säga cute muslim. La haula wa la quwwata illa billah. Låt mig prata. Sluta okay, jag, kommer inte kalla det, jag kommer inte kalla det cute muslim. Sorry. Ja, men men det, jag bara använder ordet cute eftersom ni inser inte att det finns ett problem inom Koranen att Koranen är en problematisk bok. Att Koranen är, inte är en bok som är vanlig och som en vanlig... Jo, det finns 1.8 miljoner muslimer i världen och det finns eh, 800 miljoner muslimer i världen som lever under sharia-lagar som dödar homosexuella, som säger att kvinnor inte får resa utan en man, som säger att kvinnor inte får äh, gifta sig med, eh, med fler än en man. Så det finns mycket som är fel i Koranen och de flesta muslimer inte håller med. De säger att nej, problemet är äh, kolonialism, problemet kommer ifrån USA, problemet kommer ifrån krig och allt detta bidrar till att det finns problem i, i de, de, de muslimska befolkningen. Tack. Men, men, men. Om du frågar vilken kristen som helst så skulle de säga dig att nej, Bibeln är inte Guds ord det problemet som vi har idag är att de, alla muslimer tror att Koranen är Guds bokstavliga ord. Och det blir ett jätteproblem eftersom när man, läs, när man, när man läser Koranen, när man läser, nej jag kommer att fortsätta prata, när man läser Koranen så hittar man mycket, mycket våldsamhet, homofobi, kvinnofientlighet och rasism rasism på ett sätt som man ser att alltså hälften av Koranen säger och, och kära icke-muslimer, kära icke... Det finns en... Men svara på min fråga. För jag mm. ställde en fråga till dig, du kom över på något helt annat. 1,8 miljarder muslimer finns i hela världen. Varför följer inte jag då Koranen bokstavligt talat? Varför följer inte alla andra muslimer 1,8 miljarder människor? Är, det, är alla vi då majoriteten av muslimer till Masviks då? Det var det som var uh, eh, det, det, det är problemet, att det är bara en minoritet av muslimer som är cute muslim. det, men, det, är en minoritet. Men du har rätt. Du sa så här att i, i Koranen så hänvisar man mycket till att stena kvinnor, döda människor. Du, vet du vem som håller med dig, Loai? Vet du vem som håller med dig? Isis håller med dig, för de vet, de säger samma sak som dig. Att Islam är ett... Nej! Okej, nej! Alright, bra! Good point! Okej, okay. vet, du... Vet du... Isis säger nej. så att Islam är right. en religion av våld. De säger okay. att vi ska stena homosexuella. Mm. Mm. Men hur right. kommer det sig? Isis valde ändå att avrätta. Majoriteten av alla i Syrien var faktiskt sunnimuslimer och shiamuslimer bland annat. Och kristna och judar. De valde att avrätta allihopa nästan som inte höll med dem. All right. sådana, sådana personer som dig som säger att hela tiden att nej, vet du vad? Alla muslimer är eh, terrorister. Alla muslimer, eller vet du vad? Du är ju en cute muslim och du är inte muslim. Du är av versen. Skulle jag kunna säga till min lärare exempelvis att, eller skulle vi kunna läsa hela lagboken genom att dra ut texter eller verser som vi själva handpickt? Ja, av och, och bara för att nej, Koranen är dåligt och så ger du mig fem verser eller ger du mig tio verser, det spelar ingen roll. Du kan inte dra någonting i kontext. Vad jag mm. tror är problemet är att jag som sagt har motarbetat. Jag har arbetat mot islamister, jag har arbetat mot ISIS-terrorister, jag har gått till moskéer, jag har föreläst för muslimer. Jag kämpar för att muslimer ska leva sitt samhälle och jag tycker att vi är på en god väg när muslimer bland annat då vågar, nu är du, så, sa du att du inte är muslim, men att vi vågar kritisera vissa delar av Koranen och vara med. Jag tycker att du är helt fel ute okay, när du generaliserar okay. och säger jag, att jag måste... det är fel på en religion jag, som 1,8 okay, jag måste, jag måste människor följer efter. Då jag, jag, jag måste ribba dem. Du sa att jag håller med ISIS, eller hur? Nej, nej, jag sa att Isis håller nej, med dig om att okay, islam okay. är jo, jo. religion. Ve, ve, oh, vet du vilka andra håller med Isis? Den saudiarabiska regeringen, den iranska regeringen, den jemenitiska regeringen, den somaliska regeringen, den eh, e- egyptiska regeringen, den syriska regeringen. Alla dessa länder följer precis samma lagar som ISIS kör på. Den enda skillnaden mellan ISIS och Saudiarabien och Yemen till exempel är att ISIS har skapat en islamisk khalifa, kalifat där de säger att de skulle följa vartenda jävla ord i Koranen. Till skillnad från Saudiarabien som säger till exempel ja, vi dödar homosexuella, vi stenar kvinnor, men vi kanske kommer inte att köra liksom, eh, läsa hela Koranen bokstavligt. För de har utvecklats. Okay sluta säga kukmusling, för jag, jag blir faktiskt offended. Jag säger inte något om dig, men varför gör inte jag det? Varför gör inte min mamma det? Varför gör inte mina vänner det? Vänta nu, jag går till moské. Varför gör inte min, min imam det? Varför hänvisar han till en rättfärdig samhälle där homosexuella är välkomna, jag är välkommen, kristna är välkomna. Du ska veta att också i versen, jag kan, jag kan säga tre verser här och nu till dig, till alla våra tittare, där i Koranen så, så, så, respekterar man bland annat kristna, judar och samtidigt som man då rättfärdiga döda, otrogna okay. och Och det finns andra och, och det finns andra verser som säger att judar är grisar det det och att, och att icke-troende är smutsiga du, och du att kvinnor ska lyda. Nej, du, du, jag handpickar och du handpickar. Ska Jag vara kritisk. Inom Koranen ja. så står det att man ska ha två vittnen, kvinnor och en man som vittne. Det är dåligt. Men muslimer som mig existerar, va? du kan inte säga att alla muslimer jo, jo. är dåliga. Nej, nej, nej. Jag har all... Du säger hela tiden att jag säger att alla muslimer är dåliga. Min mamma är muslim, min bror är muslim, mina vänner är muslimer. Jag, säger... jag säger inte att alla... Du... Låt, mig få... Låt mig fortsätta snälla. Jag säger aldrig att alla muslimer... Du, jag var precis som dig. Vi gick ut muslims, eller hur? Exakt! <laughs> Det är du som kallar dig själv cute muslim nu. Men jag säger cute för att ni inte inser att de flesta muslimerna inte håller med er. De flesta muslimerna... Hur är absolut... de flesta muslimerna? Berätta för oss då. Hur är de flesta muslimerna? De flesta muslimerna är, tror inte på homosexuellas rättigheter, de tror inte på kvinnors rättigheter, de tror inte på jämställdhet. Men vad baserar, inte att... vad baserar du det på? Jag baserar det på alla dessa muslimska länders äh, konstitutioner. Men det är ju jag diktaturer. Det... diktaturer. Det är inte dikta... det är diktaturer, äh, men det, det, det, är diktatorer men det byggs på sharia. De, de allra flesta människorna som bor i dessa länder är muslimer och tror på Koranen och tror på haditherna. Nu ska jag ge dig någonting. Det finns, nu är det så att wahhabism, vilket är den mest extrema versionen av Islam, har tagit över. Eller hur? Och det är så. Eh, jag, jag kommer inte det är en minoritet. Nej, nej, nej, nej, nej, lyssna. Jag måste säga så här att progressiva muslimer, jag kommer inte säga cute muslims, progressiva muslimer som dig, er, era röster är väldigt låga och de starka rösterna som, är, som, som tar... Okej, okay, nej, nej, nej, jag måste säga det här. När, när, när eh, den där gubben i Danmark ritade eh, profet Muhammed så gick ut typ miljoner muslimer och brände eh, embassies och brända gator och ah, gör det kaos. Nej, nej, nej, nej, jag måste, nej, jag måste, I, I have to finish it. Jag, jag måste avsluta det här. Jag, måste avsluta den här punkten. Okay. När, när någon gjorde er kränkta och ritade profet Muhammed så gick miljoner på gatan och förstörde Vä vänta, och förstörde, och förstörde gator och förstörde gator och förstörde bilar, bilar och gjorde kaos. Men när ISIS tar islam och använder det för att visa att islam är våldsam och de gör allt som de gör så finns det knappt en muslim som går på gatan och säger nej, det här är inte islam. Var är alla demonstrationer okay. mot ISIS? Var är alla demonstrationerna som säger det här är inte vår islam? Du... Var är alla muslimerna som skulle bli egentligen förbannade och säger nej, de representerar inte oss? Var har de tagit vägen? blir det bra. När jag säger att de inte representerar islam så finns det sådana människor som du Loai som säger att vi är cute muslims. Det är därför progressiva muslimer inte vågar tjata för att det finns sådana... Och vet du varför vi... Ett ögonblick, ett ögonblick, du pratade nu. Mm. När det finns sådana människor som du som ifrågasätter oss lättkännande muslimer att nej, ni ljuger, ni är cute muslims och så skämtar man bort det. Så vågar man inte prata och ta en debatt. Skulle du säga istället att nej, sådana muslimer som dig existerar, som demonstrerar, till och med går för en moské, spelar in och visar att den här moskén representerar ISIS-terrorister som jag gjorde. Så, så var inte du någonstans. Med all respekt, men, men, men, men du men, kom ju... till Sverige 2013. Du kom till Sverige 2013. Samma år. Jag kom, jag kom, jag kom 2014 okay. för det första. För det andra, problemet... Problemet är ni är få. Men sluta säga att vi är få, för jag säger till dig. Det är ni. Okay, Sorry, okay, det är ni. Okay. 30 fakta based on European source, European source, statistic fakta. 33 terroristattacker i hela Europa 2017. Okej? Okay? Ändå så finns det sådana som dig som säger att i dina videos, som bland annat hatar jag muslimer eller araber, så hänvisar du mycket till de här terroristattackerna eller debattartikeln till Katarina Janouch där du skrev om att inte vi ska ta emot, vilket jag håller med dig om 100% inte IS-krigare. Men! Här är det. 33 personer gjorde självmordsattacker utav 1,8 miljarder människor. Du måste skämta med mig när du ser, men ett ögonblick, när du ser så här jag frågar dig då, men varför, du måste ge mig ett ärligt svar. Varför sysslar inte jag eller min familj, mina vänner, muslimer, jag går till, imamerna, integrerade muslimer, assimilerade muslimer i Sverige. Varför håller inte vi på med det sakerna? Varför håller inte okay, jag okay, på okay, och okay. tvingar min flickvän att ha på sig sjal? All right, all right, all right. Och det, du, du har nyss förklarat varför jag kallar sådana muslimer som kristmuslimer. För att ni inte inser att det, handlar in, det inte handlar bara om terrorattacks och terrordåd. Det handlar, om, det handlar om hur vi behandlar våra kvinnor. Det handlar om hur vi behandlar Kulturella skillnader finns. Kul jag, håller med dig. jag håller med dig. Kulturella... Det är inte bara kulturella klart, nej, skillnader. Nej, sluta! Du är från Jemen. Du är, du är, med all respekt, du är en arab era araber, innan islam kom, så kom det till araberna för att ni valde att ha sex med era egna döttrar. Och det finns det faktiskt historiskt belägg på med forskning där araber hade sex och profet, med Och profet, och profet Muhammed, profet Muhammed gifte sig med ett barn också. Jag har inget emot det. Jag vågar kritisera. Jag vågar kritisera. Jag har inget emot det. Men jag säger så här, kom ihåg att ni araber också hade en väldigt smutsig bakgrund. Därför kom bland annat islam till araberna och byborna så att inte ni skulle ha sex med era egna döttrar och era egna systrar. För det var incest. Så det, ja, okay, okay. det var en kulturell så, skillnad, det var inte islam som all right. du säger, säger alltså att, till araberna och bara ni är så jävla hemska så vi kommer att, jag som Gud kommer att lära er att bli bättre. Okej, okay, men varför är vi araber fortfarande så jävla regressiva då? Varför misslyckades islam brutalt och göra araberna bättre. Varför är de fortfarande där de, de, var för 1400 år sedan? Jag om, om, om islam om islam hade varit en bra religion, då hade araberna varit de bästa människorna i världen. Då, då hade de tagit över världen. Tack så mycket. Men för att, för att, nej, jag måste, nej, för att araberna är just befolkningen som följer islam bokstavligt, som följer sharia-lagarna bokstavligt, som fortfarande tror på Koranen bokstavligt. Det är just därför vi, vi är vi, vi, alltså i samma läge som vi är. Eftersom till skillnad från till exempel eh, Turkiet och Indonesien, Indonesien så är vi fortfarande väldigt besatta av Islam. Det enda som vi pratar om i Mellanöstern är Allah och profet Muhammed och alla haditherna. För att vi är så besatta av denna religion, det, det är exakt därför är vi precis som vi är. Det är det okay. enda som vi vet. Okay. Det är det enda Men... som vi vet. Koran, och Islam, Hadith, okay. och Muhammed Bra. och Ali. Luwai, alltså, och... fanns eller Islam fanns skulle inte jag och du debattera algoritmer som, som gjorde al-Khawarizmi, som, eh, in, som forskade inom algoritmer var muslim, han följde Islam, guldåldern. Skulle inte du ha en data just nu, du skulle inte ha dina hörlurar, du skulle vara i en människa, du skulle vara en arab som rider på en kamel i Jemen. Så islam inom guldåldern byggde bibliotek i Spanien medan kristna då brände bibliotek. Man ville ha lära. Mohammed sa bland annat att man skulle ha kunskap sa kunskap. Sen hände någonting som var väldigt fel. Jag håller med dig, vi har diktaturer. Inget snack mot det. En, en kultur som är vidrig i vissa länder, absolut. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt fel av dig att du säger att islam har inte gjort araberna bättre. Varför nämner inte du guldåldern som varade i hundra år ungefär? Det, okay. Som byggde, mm. som byggde mm. the wisdom of house som bland mm. annat hjälpte människor att forska vetenskapligt. Du håller just nu en teknologi som bland annat som bland annat är skapad av bland annat algoritmer som i, i sin tur är skapad av, av eh, en, en muslim. Så jag tycker att... okej, det är sjukt. Okej, okej, Jag har studerat the golden age och... Um, jo, den araben golden age, okej? Okay? Mm. Jag måste säga det här. De enda grejerna som the golden islamiska age har, har uh, alltså, gjort var tandkräm, algebra och uh, eh, tvättsmedel och sådana där grejer det, det, det, var inte så där revolutionärt. Det, det var... Det var... Det var... Det, okay, vi, vi, var ganska liksom progressiva då, men det är inte liksom internet. Det är inte någonting. Hade vi araberna inte liksom kommit på algebra så kunde ha, så kunde ha, kunde ha, kunde, kunde ha, alltså kineserna kunde ha kommit på det. Andra folk som kunde ha kommit på det. Men ni vi har inte... nej, lyssna på mig, lyssna på mig. Du vet Israel? Israel. Ja. Israel, de skriver fler akad akademiska och vetenskapliga undersökningar varje nu är, år. Nu är jag fler, Israel. Nu är jag fler, pro Men låt mig prata snälla. Ta tillbaka till islam. Ta tillbaka till islam. Det är Låt mig, låt mig prata snälla. Eh, nu, nu, vad ska jag säga? Vi, vi är besatta av islam. Vi araber. Det är vi. Det, det enda som vi lär oss är islam och sharia och haditerna. Alltså, du, alltså, du, du frågade mig vad... Kolla på kommentarerna, läs kommentarerna. För sex månader sedan så, var jag, så kunde jag sitta som dig, kritisera islam. Då var jag en kunnig i högerextrema ideologier. Jag var kunnig, jag var en brös, jag var bäst, jag var en forskare, jag, jag var den bästa politikern. Nu när jag ska säga att du måste vara ärlig och säga så är A, så är B. Så helt plötsligt är man hjärntvättad. Luai, min vän, du kom till Sverige 2014. Skulle jag bestämma skulle inte du varit i Sverige för Sverigedemokraterna hade stängt sin gräns. Jag skulle vara den första som skickar ut dig tillbaka till Yemen. Helt seriöst. Ja, men, ett ögonblick. Okay. Nej, ett ögonblick jag säger så här, du, kan inte, du vet inte hur Sverige fungerar. Du kan inte komma hit och säga att nej, alla muslimer i Sverige är dåliga. Vi visar inte respekt. Jag har aldrig sagt att alla muslimer är dåliga. islam är dålig. Du säger att koranen är dålig. Yes, islam är dålig. I din Men jag... Okay. Du säger så här, ortengenier. Du refererar ortengenier till ofta som muslimer. Men förstår du att i Tynnered, Hammarkullen, Bergsjön, Rinkeby, Hässelby, du vet att alla kriminella inte är muslimer. Du vet att många av dem också faktiskt är invandrare bland annat. Men många är kristna. Jag har vänner som var judar som var kriminella. Jag var före detta kriminell. Alltså, det spelar ingen roll. Du refererar mycket till att muslimerna är det här samhällets problem. Jag tänker så här. Du måste kunna vara som mig. Och du, jag säger inte att du behöver hålla med mig. Jag ser till att jag har kämpat mot islamister och extremister mer än vad du har gjort med all respekt till dig. Jag har, jag har fått fly en stad på grund av de hoten jag har fått som du har gjort. Men jag är ärlig ändå. Jag säger att alla muslimer är inte dåliga. Muslimer visar kvinnor absolut rätt. Muslimer som mig existerar. Muslimer som mig borde du ta vara på. Inte kalla mig kul muslim. Det kan inte du göra. Bror, min mamma, min mamma är muslim. Så när du säger att jag säger att alla muslimer är dåliga så säger du att jag säger att din mamma är en dålig människa. Men det, jag, jag, jag, jag, har, jag, jag har aldrig sagt att muslimer är dåliga. Jag har sagt, när jag drar muslimer över en kam okay. så säger jag att muslimer är homofober och muslimer är kvinnofientliga och jag har källor på det. Men, men. Du, jag är muslim! Jag säger ju till dig, du ser majoritet nu. Du, du, med all respekt, 1,8 miljarder människor. Hör du om 1,8 miljarder homosexuella som dödas? Nej, för att vi, majoriteten av muslimer är inte den. Vi är assimilerade, vi är integrerade, många jobbar. Assimilerade? Ja, titta på mig bland annat. Och, och, då, nej, nej, du, du menar i Sverige då? Jag pratar om västvärlden och jag pratar om en ideologi. Ah, okay. Om vi, om Okej, okay, om vi pratar om västvärlden och att vi är så duktiga på att assimilera oss. Varför är det så att 52% av muslimerna i Storbritannien mm. tror att man ska göra det olagligt att lämna islam och att man 90%. ska stena homosexuella. 90 90 Och det är pakistanska, jag håller med dig, det är faktiskt fel av dig, jag hjälper dig nu. 90 av pakistanska muslimer, bland annat, vill att man ska införa sharia. Och återigen, kolla på detta nu. Det här är väldigt intressant. Varför just pakistanska muslimer och varför inte kurdiska muslimer eller arabiska muslimer? 90% av de som framförde den motionen till eh, parlamentet var att man ville införa en sharia-lag i UK, i bland annat London, alltså England. Och då var det pakistanska muslimer. Det var inte kurdiska muslimer, det var inte arabiska muslimer. men hur kommer det sig? Det är kulturella skillnader, du måste hänga med! Nej, det, vet du, när man säger kulturella skillnader så betyder det att eh, den jemenitiska kulturen för, till exempel följer Koran och Islam till 100% och därför är vi så jäkla homofobiska och kvinnofientliga. Kultur är det! Den, den indonesiska, Indonesian, the Indonesian islamiska kulturen följer islam och Koranen till typ 60 procent och därför är de mycket mer toleranta än oss. Det vill säga att ju mer man följer Koran desto extremare man är. Och det är fakta. För att om du jag, följer det här, jag följer det här ganska, ganska bra. Jag ber fem gånger om dagen, jag går till moskén, jag fastar under Ramadan, jag har vänner som är det. Men varför är inte jag en terrorist? Eller varför går inte jag ut och säger till min flickvän att Men det, det, här är problemet. Det, det här är precis därför folk hatar folk muslimer. För att de, de progressiva muslimerna säger men, nej men vi, vi, vi, vi, dödar inte. Jag har aldrig dödat ah, någon. Jag har aldrig bombat någon. Ingen bryr, det, ingen bryr sig om dig eller de progressiva eh, muslimerna. För att, för att när de extrema gör sin grej så dödar de hundratals människor. Ingen kommer att bry sig. 33 terroristattacker ska vi prata om bland annat den i Nya Zeeland där 50, eller förlåt mig, ungefär 90 människor dödades. Men jag gör inte det. Jag tror på att islam, som du säger, absolut har sina svagheter, men jag tror på att islam också är bra. Jag tror inte på att min gud är någon, någon devon worship eller någon nämn, nämn en jag... grej, nämn, nämn en grej ja. som är bra med islam. Bland annat att man ska respektera sina föräldrar och att paradiset ligger Jaha, så du menar, okej, okay, så du menar alltså, du, du, du, du, men du, du svarade. Paradiset ligger under bland annat din mammas All right. Din mammas okay. jag ber om Ja. right. Så du menar alltså att man måste vara muslim för att respektera sina föräldrar? Absolut. Att man, inte, att, man, att man kan inte respektera sina föräldrar utan att någon gud ska komma ner och säga till dig att paradis är under din mamma. Du, varför nu, behöver du... Kolla nu, varför? Jag tror inte på det. Du har en annan agenda Noai. Helt seriöst. Jo, ett Var, ett, min agenda? Jag ska berätta nu det för dig nu sa jag någonting bra. Istället för att du ska hålla med mig, som jag håller med dig om att det finns ISIS-terrorister och extremister, så säger du nej, det stämmer inte. Jag säger så här. Bland annat att dödar du en människa så är det som att du har utplånat hela jordklotet, hela människan på jordklotet. Men du nekar detta då. Du säger att islam är 100% fel. Det är det du säger. Vi har pratat nu i exempelvis ungefär i de säger men ungefär 20 minuter. Vet du vad jag säger då? Sådana muslimer som existerar, sådana människor som dig har en dold agenda, det vill ha uppmärksamhet tyvärr. Jag tror att du har förstört bland annat, och Sverige är ett av världens vapenexportörer, kristna artister som skickar vapen till islamistiska diktaturer. Saudiarabien, Jemen, Syrien bland annat, Brasilien, som skämde kartellen. Ja, du måste sätta på den. Du okay. måste förstå Luaya, muslimer jag följer inte en gud av Wrath. Jag följer inte en devil worshipper. Al-Qaida håller med dig. Eh, Isis håller med dig. De håller med dig. Okay. Det, det, är, det är en religion av våld. De håller med dig. Du säger att det är en religion av våld. De, du säger det och de, de håller med dig. Jag håller inte med dig. 1,6 miljoner, förlåt, nej, 1,6 miljarder muslimer håller inte med dig. I Iran gör man revolution, man vill inte leva i den här islamistiska diktaturen. Man gör samma sak i Tunisien, man gör samma sak i Egypten. Okej, jag blir kränkt, får jag bli kränkt nu? <laughs> Du, du säger att jag, jag alltså, Inga att politiska jag har, korrekta. Inga politiskt okay. korrekt. Inget politiskt korrekt. Okej, okay. du säger att jag har en agenda, eller hur? Okej, okay. ja. jag, jag, måste säga dig vad min agenda är. Min vad är agenda, agenda? Är agenda? Min agenda är att jag skulle kunna leva i fred som en uh, som bög. Det jag skulle jag aldrig... Nej, nej, nej. Du respekterar mig. De, de flesta muslimerna gör inte det. De flesta muslimerna skulle mörda mig. Om, om jag är en... Vem är de flesta muslimerna? de flesta muslimerna som lever i Saudiarabien, i Somalien, i Indonesien, i Yemen, i Iran. De, skulle döda, de skulle döda mig med. De skulle döda exakt! Och du sitter här och du, sitter, du, du säger att muslimerna skulle döda dig. Du säger att muslimerna skulle döda dig och så du sitter här. araber skulle döda mig att skulle döda mig, inte muslimer. Jag kollar inte på en religion, jag kollar på en kultur, jag kollar på en befolkning. Jag kollar inte, du generaliserar. Det, det, det var lite rasistiskt kan man säga. Du var araber, det är inte muslimer. Ja, jag, men jag är väldigt rasistisk. Jag är inte politiskt korrekt av mig. Jag vågar säga sanningen. Somalier hatar etiopianer, kurder hatar turkar, turkar hatar kurder. Jemen hatar Jordanien. Alltså, vi kan prata om... Ja, va? Okej, okay, okej, okay. jag, jag måste säga, jag, jag är inte rasist, okej? Okay? Jag är islamofob jag anser att Islam är en våldsam... Som Isis, eh, Isis håller med dig. Så du och Isis har mycket eh, gemensamt. För att Isis följer Islam. Isis är bättre muslimer än dig. För att Isis följer Allahs ord bokstavligt. Isis läser varenda mening i Koranen och följer det. Som... Det gör du inte. Du gör inte det. Isla, Koranen, din Gud säger dig att du ska stena mig och Absolut att du ska inte. se... Jag gör inte det. Jag gör inte det. Jag Gör varför gör du inte... Varför... Var varför följer du inte Koranen? Nej. Varför följer du inte Koranen? Här är det. Jag Ja. Till skillnad från dig Luai, så är inte jag en... en jag, jag säger så här, det finns både bra människor och dåliga människor. Brottsveckan med mig Lisa Silver. Han förgiftade sin exflickvän med tramadol. Sen försökte han dölja mordet med att tända ljus eh, och att ställa fram jordgubbar. Den populära influencern Abbe Blattelito Alzadi döms till 18 års fängelse för mordet på sin exflickvän och för att ha misshandlat flera kvinnor. Influencern Abba Sadi mördade sin ex-flickvän genom att droga henne och lägga henne i ett badkar enligt domen från Solna tingsrätt. I kvinnans lägenhet och under mordnatten så var även hennes lilla barn hemma. Motivet var att hans fasad på Instagram var hotad menar åklagaren. Kvinnan hade en månad före sin död gått till polisen för att anmäla honom för hot och våld men sen backat. Kvinnan hade också berättat för sina vänner om sin rädsla för influensan. Hon använde kodord när hon skickade meddelanden till vännerna. Rosa blommor betydde “skriv inte, han är här” och tre ballonger var koden för att ringa 112. Dagen innan kvinnan hittades död så skrek influensen på exflickvännen i telefon eftersom att hon hotat med att gå till polisen om han inte betalade tillbaka sina skulder. jag sitter och slänger pengar, jag har inget jobb, jag har inga kaporiter, jag har inte pengar som förr. Du vet vad du håller på med, du vet, du, du vet vad du sitter och bränner upp för mig. När kvinnan hittades död i badkaret i hemmet så avskrevs det hela först som självmord. Men kort därpå så inleddes en mordutredning där så jag hade inte koll på vad som lades ut här men eh, jag såg väl här i annonsbladet här som jag kollade i fastighetsboxen här att det finns ju tydligen ett eh, bildningsnämnden går ju back här och de har då föreslagit nedläggning av Garpenbergs skola men det ska ju då utredas och förberedas på något vis det där. Hur det blir. Det är inte bestämt eh, ännu. Det är totalt över 30 miljoner tror jag som eh, Hedemora kommun måste spara och de som bor i Garpenberg är väldigt upprörda. Man kan ju läsa om det också på annonsbladet.com eh, eh, upplagan för Hedemora och Säter de, <clears throat> de äldre människorna eh, kan idag äta eh, i matsalen och skolan där. Vi vet att man har ju ner, eh, <clears throat> trots protester, la man ner högstadiet i Långsuttan här. Långa bussresor, det var lågstadiet kvar. Och trots protester så la kommunen ner Skärmsund skola. <clears throat> Det finns ju bara förskolan kvar där nu. Och man är faktiskt oroliga för att även förskolan skulle försvinna från Stjärnsund. De eh, skolbarn som fanns, eller finns i Stjärnsund, de eh, åker ju skolbussar ner till Husby, eller Smedby skola nere i Husby. Som man tvingades bygga, eh, bygga om och även ut för att få plats med fler elever då från Stjärnsundstrakten. trakten och det finns en oro här tydligen över att även Garpenberg kan drabbas nästa år av att deras skola eh, kommer att läggas ner. Man har ju förlorat eh, distriktssköterskan och annat också. <clears throat> Och den här eh, livsmedelsbutiken är väl till och med krympt. Det är väl mer pizzeria och en närlivsbutik där. Ett tag hade man inte ens det. Och jag tror att Vikmanshyttan också till slut Eh, förlorade sin eh, närbutik. Det var en invandrare som kämpade på men det gick inte och han blev svårt sjuk faktiskt han och eh, fick lägga ner. Och i Vikmanshyttan så skulle man väl hitta på en lösning med att ha en liten eh, mindre närbutik i eh, någon byggnad där som inte var så jättestort sortiment. <clears throat> Så det är viktigt att det finns service faktiskt här i i eh, de olika tätorterna runt om också här faktiskt då. Det finns ju planer eftersom skolorna är överfyllda eh, nere i Hedemora så finns det planer på att bygga en helt, bygga en helt ny skola i centrala Hedemora. Det här innebär ju att eh, eleverna måste bussas helt enkelt där flera mil fram varje skoldag. Och det är inte något bra alternativ. Det är bäst att ta Eh, skolorna på plats eh, där de ligger. <clears throat> Beslutet att lägga ner högstadiet i Långsötan trots våra protester, vi hade ju namninsamling här. Men det hjälpte inte faktiskt då. De eh, fick ju lägga ner hockeylaget här för ungdomarna. De var ju så trötta, långa bussresor, många mil. Eron är gratis och barnen i Stjärnsund måste ju då bussas till den här skolan i Smedby så de fick eh, bygga om och även ut eh, för att klara av eh, fler elever. Jag vet inte om eleverna i <clears throat> Garpenbergs skola skulle slussas till Hedemora och så för att det är ju tydligen redan fullt med eleverna där nere. Men beslutet är inte fattat så att säga i KF kommunalfullmäktige så att men det finns en oro för att det kan bli så faktiskt här och eh, vi får följa utvecklingen där. Eh, Skärmsund har ju, eller eh, <clears throat> Garpenberg har ju, förlorat en hel del annan service också till den där. Och eh, Skärmsund borde haft kvar sin skola faktiskt. Man var ju tvungen att bygga om och ut befintlig skola i Smedby <clears throat> och köra skolbussar då mellan Skärmsund och Smedby och Smedby skärmsund eh, vilket känns ganska onödigt faktiskt. Och eh, även nedläggningen av högstadiet i Långsuttan påverkar det att det blir överfyllt med elever i Hedemora istället. Vi får återkomma till vad som kommer hända när det gäller eh, skolan. I Garpenberg. Ja, det var en, en kille från vad heter det? genen som finns på, på Youtube här som har en eh, Youtube-kanal. <clears throat> Eh, han är ju tydligen eh, homosexuell och vad står det? Gemetisk författare. Luvai Ahmed <clears throat> som har en en Youtube-kanal <clears throat> spelade upp eh, från webb, webbläsaren här. <clears throat> Det där regnvädret eh, drog ju eh, vidare här senare. Ja, det var långt efter att jag hade kommit hem. <clears throat> samtiden, samtiden.nu tar upp de här <clears throat> utländska stödligen här som skäl för mycket stora belopp här. Och det här är ett eh, allt värre problem <clears throat> med så kallade internationella stöldligor här som åker runt i olika länder och begår grova stölder och skäl eh, för stora belopp och smugglar ut de här stö, stö, stulna fordonen och liknande där. Ja, det måste sparas pengar. Jag nämnde att eh, Faluns kommun hade 100 miljoner minus. <clears throat> Hedemora kommun ligger på 30 bara, men eh, Faluns kommun har ännu värre problem. Man måste spara 100 eh, miljoner kronor. Vi ser på Twitter här lite grann, Studio 1 uh, eh, har vi Daily Mail UK. Här är en flicka som har elstörningar i uh, England här. <clears throat> heter M... Uh, Emily Perry, 16 år, från Doncaster. Anorexia heter det där. <clears throat> Sjukdomen. Och vi ser också här från Sky News att eh, Nordkoreas ledare var väldigt förvånad över att möta eh, Donald Trump eh, på gränsen mellan Sydkorea och Nordkorea. Den här eh, hårdbevakade gränszonen som finns där. Här så kliver han in faktiskt över gränsen till Nordkorea, Donald Trump. Han vill inte ha krig, undvika det och istället ha dialog och samtal och se vad det kan leda till. Och jag tycker faktiskt det är bättre än att de här grupperna eh, skickar iväg en massa hat eh, mot varandra och triggar upp en mörk framtid. Men eh, se hur det blir eller går för Garpenbergs skola där. Och Magnus Dahlberg skriver på Twitter att fyra är skjutna i Fjollträsk igår. Har ni stängt ungdomsgården över sommaren eller? Ja. Ja, Fjollträsk kan man ju eh, skämta om Stockholm där. Eh, tre skjutningar på 4,5 timmar. Två döda. Två män har dött. Två har skadats under den våldsammaste kvällen i Stockholmsrådet på lång tid. Här hänvisas man vidare till aftonbladet.se som har en son här som väntar 18 månader på en så kallad BUP-utredningar. Och eh, här är en eh, person här på Twitter <clears throat> som skriver att igår kväll blev en kvinna överfallen i Nacka här. Och hon kämpade för sitt liv kvinna blev alltså överfallen i Nacka igår och kämpar för sitt eh, liv. Och polisen tvingades omringa det här sjukhuset också så att det inte kom några former av våldshandlingar mot personalen och liknande där. läsa också elisabethöglund.se om Isabella Lövins hyckleri. Eh, det är spel för gallerierna kan man säga. Och här står det någonting om, eh, ska vi se, en okänd man smög sig upp eh, bakom den solbadande kvinnan som hade lagt sig vid klipporna mitt emot Hellasgårdens bad och slog henne bakifrån med vad polisen tror var en sten. Eh, <clears throat> kvinnan ska ha blivit allvarligt skadad och fördes till sjukhuset. Eh, kvinna grovt misshandlad vid Hellasgården. Polisen söker tips. Artikeln är tydligen publicerad i lokaltidningen mitti.se. Ja, det verkar vara någon psykiskt störd person som eh, kastar stora stenar på en eh, kvinna som solar där. I närheten av eh, Hellasgården i jag vet inte, det ligger i Nacka det, eller Tyresö kanske. Ja, och det står någonting om att en flicka drogades och våldtogs av sina fyra kusiner och lärare som straff för att hon gjorde bättre ifrån sig i skolan än sina kusiner. Övergreppet filmades och spreds till resten av familjen via WhatsApp. Ja, det ska sägas att det här kommer från England, eh, från Daily Mail. Eh, så att det var alltså inte eh, i Sverige här. Och det hela har skett i England också, ska jag säga. Eh, nu sa jag fel. Vi tar om det. Eh, händelsen har skett i Indien och återges eh, av engelska tidningen Daily Mail. Så det skedde alltså i Indien, denna händelse. Här har eh, SD Riks skrivit också här på Twitter nu. Någon timme sedan kan inte ta sommarlov och där. Måste väl hålla igång tycker jag. Och eh, Twitterkontot här. Eh, någon som heter politiskt inkorrekt. Det kommer ju från eh, samnytt.se och eh, det är alltså en muslimsk friskola i Göteborg som stängs med omedelbar verkan efter lagbrottet. Eh, skolinspektionen, stäng, skolinspektionen stänger muslimska Primusskolan heter den i Göteborg med omedelbar verkan. Och den här länken går till samnytt.se Och... Eh, enligt eh, Stockholmspolisen så var det ganska nyligen också här en uh, trafikolycka här. Uh, Nacka, buss och personbil i trafikolycka vid Kaffebacken. I riktning mot stan. Ja, det är väl ganska vanligt med trafikolyckor också. Gör. SVT Stockholm eh, återger också händelsen med att en kvinna blev allvarligt skadad hittades vid Hellasgården i Nacka. Polisen går ut med detaljer för att få in tips från allmänheten här. Den här heter Kjelltorpsjön. Hon har blivit svårt skadad troligtvis av en sten av okänd personer. Kafferbacka, trafikolycka i Nacka. <laughs> Ja, den platsen vet jag inte, där jag hade varit. Eh, som finns på Twitter. Uh, uh, ja. Svea går åt helvete står det på grund av invandring. Uh, ja. Han har väl fått uppehållstillstånd som flykting från Jemen den här liran. Som har en <clears throat> Youtube-kanal också där. Och ibland har direktsändningar. våldsvågen fortsätter. Men det är i vissa områden i Sverige. Vi har ju många områden i Sverige som inte alls inte alls har de här eh, problemen. Det finns inga, som helst bilbränder och så i, i, i orter i Sverige här. Medan andra orter har, har just det problemet. Så det ser väldigt eh, blandat ut faktiskt där. ser ett hakors också, eller svastika, men eh, jag för mig att Adolf vände på de här hakarna och att eh, hakorset ju faktiskt eh, väl från början kommer från Indien. Det är en väldigt gammal symbol för solen tror jag det är. Mikael Damberg säger att vi ska pressa tillbaka våldet. Och vi ser ju själva hur det går. Det blir vissa områden här i landet så blir det ju precis tvärtom. Det blir bara värre och värre helt enkelt. De vänjer sig i Malmö och så. I vissa områden där. Ja, vi har ju många områden i det här landet som inte har några problem överhuvudtaget finns inga bilbränder och så. Och det kan bo tusentals människor i, i orterna. Så det är väldigt olika faktiskt hur det kan komma sig. Eh, gäng, gängen och kriminaliteten och så. Och eh, Malmö får Sveriges första FIMP-zon så där. Och det kommer upp anslag också här rökning är förbjuden här på tågstationer och så. Jag såg ju det i Hedemora där, Trafikverket, men eh, de har en hemsida också snedstreck, men det måste väl komma upp på engelska där. Jag såg en somalier tror jag, typ som eh, rökte. Fast det var den 27 där. Eh, så från och med nu får man inte röka på tågstationerna i Sverige här. Eller busshållplatser och så vidare. Offentliga utrymmen helt enkelt där. skadades enligt siffror från polisen. Hittills i år har det varit över 130 skjutningar, fler än 20 döda och över 40 skadade enligt preliminära siffror. Gårdagens skjutningar i Sollentuna, Kallhäll och Blackeberg ledde till två döda och två skottskadade personer. En person anhölls tidigt i morse, skäligen misstänkt för mord i samband med skjutningen i Blackeberg. Det är den lägre misstankegraden. Senast på torsdag måste åklagaren avgöra om den anhållne ska släppas eller begäras häktad. Och jag kan se någon här på Twitter och jag noterar att det står att en 30-årig man åtalas för att ha lurat till sig studiemedel på över 9 miljoner kronor och dessutom försökt blåsa CSN på ytterligare 2,4 miljoner. Och enligt utredningen har han sökt och fått pengarna. Eh, mycket märkligt faktiskt. Det är enorma belopp det där. Och den här mannen åtalas står det. Det finns ingen länk någonstans här eh, till denna sak Det Jag eh, borde länka där. <clears throat> Och det där blir frågan om att betala tillbaka de här pengarna hur det nu ska gå till. Det kan jag inte riktigt förstå faktiskt. Eftersom det handlar om väldigt eh, stora pengar. Men man borde återge en länk också som man kunde se lite närmare på eh, det här åtalet mot den här 30-årige mannen. lyssnar på Omni som verkar ha ställt in sina nyhetssändningar. De har någonting som heter Regeringen framför allt. Och här ska Jimmy Åkesson kommentera den otroligt långa utdragna den här eh, regeringsbildningen. Det tog ju förskräckligt eh, lång tid där. Det kommer strax. blandade känslor. Eh, för att jag, jag vill ju inte ha den här regeringen. Det är där någonstans det blir en existentiell kamp för vår nationella identitet. Det är ett trixande som jag har svårt att förhålla mig till. Vi var väldigt tydliga i media med vad vi absolut inte skulle kunna acceptera i en MKD-budget om man plockade bort det och då kunde vi rösta på den budgeten. På valnatten utropar han Sverigedemokraterna till valets stora vinnare. Men tio månader senare står Jimmy Åkesson fortfarande utan regeringsinflytande och tvingas tävla med KD om de konservativa väljarna.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 Och det jag undrar är då om det mitt i allt det här kaoset eller vad du nu har beskrivit som ändå har varit ett kul år. Ja, det, det är klart det är kul att uppleva historiska händelser. Så är det ju. Eh, sen har ju, jag var ju inte så inblandad i det där egentligen. Ingen ville ju prata med mig som bekant. Så att jag, jag fick en ganska lugn höst. Och det var också ganska skönt efter en intensiv valrörelse. Så, så att jag är ganska nöjd. Sen är det ju beklagligt kan jag tycka att väljarna fick uppleva det där kaoset ändå. Men eh, det löste sig till sist på ett ganska naturligt sätt ändå. Mm, då tänkte jag att vi ska backa bandet till kvällen den 9 september 2018. Vi ska kliva in genom dörrarna på nattklubben Kristall i centrala Stockholm där du precis har gått upp på scenen för att hålla tal på ditt partis valvaka. Vet ni någonting, säger alla? De sa på tv nyss att det är svårt att utse en segrare i det här valet. Ni vet vem som har vunnit det här valet. Det är Sverigedemokraterna. Mm, så lät det då. Och I det här läget när du står upp på scenen så står det ju klart att SD har vuxit ganska rejält. Valresultatet landar till slut på 17,5% för er del. Hur går dina tankar där och då när du står på scenen och håller det här talet? Om jag ska vara helt ärlig så går mina tankar framförallt kring hur min röst ska hålla. För att jag, det var väl ungefär det här jag hann säga där, sen brast min röst och sen fick jag inte fram ett ljud efter hundra torgmöten i valrörelsen. Så det, var, det var min största oro. Men sen är det ju också, jag vet ju att det fanns väldigt höga förväntningar, betydligt högre förväntningar än 17,5 procent eh, bland många. Så att eh, då funderar man ju på hur man hur ska man få dem som nu känner sig inte helt nöjda att eh, bli nöjda och glada och få en trevlig kväll och en trevlig valnatt. Ehm, och det där jublet tycker jag ändå, det, det tydde ändå på att många där var väldigt nöjda med valresultatet trots allt. Och du utsåg ju också ditt parti till vinnare i ditt tal här. Ungefär samtidigt som du gjorde det så var det en av de stora tidningarnas kommentatorer som skrev att om Löfven eller Kristersson skulle bli statsminister så skulle det vara en förlorare som kröntes till vinnare eftersom de då båda hade tappat i väljarstöd. Skulle man kunna säga att du är en vinnare som krönts till förlorare? Ja, lite så skulle man kunna uttrycka det. Eh, sen, jag är också trots allt svårt att se mig eller mitt parti som förlorare i det här valet eftersom vi, vi har ju ändå eh, nått en viktig milstolpe i det att vi har bidragit till att rita om den politiska kartan, vilket har varit ett långsiktigt mål för oss att, att komma bort ifrån den här vänster-höger-dimensionen och få en mer modern europeisk dimension i svensk politik och, och där är vi idag. Och det är mycket tack vare vårt parti och det valresultat vi fick. Mm, jag tänker att vi lämnar själva valnatten där, men regeringsförhandlingarna med olika utspel till höger och vänster drar ju igång mer eller mindre direkt efter den här dagen. Och en av personerna som snabbt hamnar i rampljuset kommer från ditt eget parti. Vi får nyheter från Ekot. Sverigedemokraterna, vars gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson manar till kamp inför EU-valrörelsen och nästa riksdagsval. I ett Facebook-inlägg så gör han klart att det bara finns ett val, seger eller död. Mm, det här inlägget blir väldigt eh, uppmärksammat. Stefan Löfven kallar det till exempel för ren krigsretorik. Håller du med om de här orden? Det är ju taget ifrån krigsretorik, men man ska ju inte, man ska ju inte tolka det så, såklart. Utan det här är ju något som många har använt för att ingjuta mod i, i de egna på olika sätt. Eh, jag kommer ihåg till exempel det svenska handbollslandslaget i 96 när man när man sa exakt det här, Pelle Kalén, eh, kommer jag ihåg. Eh, så att det används ju i olika liksom, sammanhang för att peppa de egna. Så att det var det minsta kontroversiellt faktiskt. Han skriver också om en existentiell kamp, eh, Mattias Karlsson här i sitt inlägg. Eh, vad innebär den här existentiella kampen enligt dig? Ja, men för oss som utmanar det här vänsterliberala etablissemanget som har styrt Sverige och stora delar av västvärlden i, i decennier så är det ju, vi utmanar, det betyder att vi vi vill inte montera ner allt som de har gjort, men vi vill ha en annan riktning på samhällsutvecklingen. Eh, och det är där någonstans det blir en existentiell kamp för vår nationella identitet. Eh, för eh, vår rätt att eh, fortsätta vara en självständig nation och nationalstat som inte ska styras från Bryssel till exempel. Och det där är viktiga frågor. Så den här existentiella kampen handlar alltså om Sverige som nations existens? Långsiktigt är det ju så. Alltså, ehm, det svenska samhället är idag väldigt splittrat till följd av vänsterliberal, ansvarslös politik. Ehm, vi styrs i väldigt hög grad från Bryssel idag och det är ju två väldigt tydliga... på att, att eh, vår rätt att här i Sverige forma vår egen framtid är, är åtminstone satt under tryck. Mm. I oktober, alltså några veckor efter valet sen, så gör Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ett försök att bilda regering. Och på en pressträff så meddelar han att han ser flera olika möjliga konstellationer. Jag är fortsatt beredd att bli statsminister och leda en regering som består av hela alliansen, av enbart Moderaterna eller av de allianspartier som kan och vill ingå i den regering som jag leder. Mm, det här handlar då om den så kallade 3-2-1-regeringen vad tänkte du när du hörde om det här upplägget? Det var ju så rörigt vid det här tillfället så att eh, det jag konstaterade någonstans när han hade hållit den här presskonferensen var att han faktiskt hade svängt ganska tydligt där han under hela valrörelsen har sagt att han tänker inte bilda regering, eh, någon enpartiregering eller någon parti med delar av alliansen och nu plötsligt så sa han göra det och det, det satt nog långt inne tror jag för honom. Eh, så att jag blev ju glad därför att plötsligt så öppnade det upp för oss att faktiskt stödja Ulf Kristersson som statsminister utan att samtidigt få med Annie Lööf och, och Centerpartiet och Liberalerna på det. För vid den här tiden så var det annars väldigt tydligt med att ni bara kunde tänka er att släppa fram Kristersson om ni fick någonting i gengäld. Eh, och som du var inne här lite på att eh, tändes det då ändå något slags hopp hos dig om att ni skulle kunna få någonting i gengäld i regeringsförhandlingarna? Ja, Eh, det gjorde det. Eh, och jag var också väldigt tydlig där med att, att förhandlingar kan se väldigt olika ut. Eh, och budgeten som sen röstades igenom senare blev ju en, ett bevis på det någonstans. Där vi var väldigt tydliga i media med vad vi absolut inte skulle kunna acceptera i en MKD-budget. Om man plockade bort det och då kunde vi rösta på den budgeten. Och så, så hade vi faktiskt kunnat styra Sverige under fyra år. Hade du och ditt parti några samtal med Kristersson och Moderaterna i den här vevan? Nej, eh, inte med Kristersson. Eh, Sen det klart att vi har, nu har vi ju funnits med i riksdagen så pass länge så att det finns ju personliga kontakter över partigränserna och ehm, det fördes samtal, inte förhandlingar, men det är klart att vi, vi ville veta hur, hur de resonerade och de ville veta hur vi resonerade och då togs det lite kontakter på omvägar så att säga för att briefa varandra. Jag tänkte oss då att vi ska röra oss också från rikspolitisk nivå till eh, kommunnivå. I flera kommuner så står ju SD verkligen i centrum vid den här tiden. Sverigedemokraternas kommunalråd ska vara ordförande i kommunstyrelsen medan Moderaterna som parti får ordförande i kommunfullmäktige. Jag känner en oerhörd ödmjukhet, dels för mig men också för mitt parti för den här rollen som vi kommer få i det här samstyret i Sölvesborgs kommun. Här var det Sölvesborgs politikerna Emily Pilthammar från Moderaterna som nyligen avgick från sina politiska uppdrag och din sambo Louise Eriksson från Sverigedemokraterna som meddelade att deras två partier skulle styra Sölvesborg tillsammans. Vad är det som gör att det här samarbetet på lokal nivå? Det finns ju fler exempel än Sölvesborg. Här handlar det om eh, nyktra moderater och nyktra kristdemokrater skulle jag säga, som, som är realpolitiskt bevandrade och som förstår vikten av att kunna prata med alla. Alltså Sverigedemokraterna är ju ett 30 parti i Sölvesborg. Och det skulle vara helt omöjligt att styra den kommunen utan att prata med oss. Om man vill styra på ett vettigt sätt. Det är klart att man kan ha den här typen av Eh, lösningar där, där man får oheliga allianser över de gamla blockgränserna och sådär. Men det håller sällan. Och sen är ju Sölvesborg en liten stad och en liten kommun. Eh, de personliga relationerna är ju viktiga, menar vi känner eh, många moderater, många kristdemokrater. Kristdemokratiska gruppledaren har en restaurang där vi brukar äta. Så det, det, blir ju liksom på den nivån också lättare att samarbeta. Tror du att sådana här lokala samarbeten på sikt kommer leda till samarbeten på riksplanet? Ja, det, det tror jag. Ehm, eh, jag. Det är inte säkert att det är beroende av varandra, men man ser ju att det går att samarbeta eh, och att det fungerar och att vi är ett parti som är beredda att vara med och ta ansvar. Ja, för jag har alltid, det har jag alltid uttryckt en, en förståelse för de andra framförallt eh, Moderaterna, Kristdemokraterna som ändå har närmat sig oss politiskt men att det finns försiktighet och en osäkerhet i en sorts parti. Eh, hur stabila är vi? Eh, hur, hur beredda är vi att faktiskt ta ansvar och sådär? Och det här är ju ett bra sätt för oss att visa vad vi går för. Så det är klart att det, det kan säkert påverka långsiktigt. När kommer vi få se ett sådant samarbete då på riksnivå? Jag hävdar ju att, att, om man frågar väljarna så finns det redan ett konservativt block eh, i svensk politik bestående av SD, M och KD. Eh, eh, det finns ju många moderater som inte håller med om det. Ja, det förstår jag att de inte gör. Eh, moderaterna och även Kristdemokraterna kommer ju från ett 15 års äktenskap med Alliansen. Och det är klart att det tar tid att komma över det och det tar tid att landa i någonting annat. Jag har respekt för det. Och jag förstår att, att det kommer att ta tid, men i praktiken så, så, är det, vi ligger väldigt nära varandra i avgörande frågor när det gäller den ekonomiska politiken, när det gäller synen på sjukvården, när det gäller synen på trygghetsfrågorna, sånt som är relevant i människors vardag idag. Och därför så är jag ju övertygad om att det skulle vara den mest den mest naturliga regeringskonstellationen så småningom. Eh, och det fattas bara 20 mandat i riksdagen för egen majoritet. Jag är övertygad om att skulle SD, M, KD har egen majoritet efter nästa val så kommer, vi att, så kommer det att bildas en regering kring den konstellationen på ett eller annat sätt. Om vi ska återgå då till eh, rikspolitiken, även om vi nu gjorde ja. <laughs> lite på vägen, så fortsätter i alla fall regeringsförhandlingarna där fram och tillbaks under hösten 2018. Och i december så meddelar ju Moderaterna och Kristdemokraterna att de kommer lägga fram en gemensam budget. I er tur meddelar att ni tänker eh, rösta på den. Utifrån det vi vet nu så är vår ställning att vi kommer såklart i första hand vår budget i kammaren. Men när den faller, vilket den sannolikt gör, så kommer vi att stödja MKDs reservation. Eh, och det är både då utifrån hur läget är idag, har väldigt goda chanser att, att gå igenom också och passera kammaren som det förslag som får flest, flest röster. Mm, att mot budget ett par dagar senare kan röstas igenom i riksdagen hur kommer ni fram till det här beslutet inom partiet? Det var ju några vill jag ge, där vi var väldigt tveksamma. Ehm, sen hade vi ju inte sett det här, för det kom ju ganska sent, det här förslaget. Så det var ju svårt att ta ställning. Man fick ju i princip ta ställning utifrån medieuppgifter initialt. Och då Vilka handlade, frågor var det där ni Framförallt a-kassan, skulle jag säga. Ehm, var den, ehm, den knäckfråga vi hade att hantera. Där det ryktades om att man skulle lägga in försämringar i a-kassan. Det hade vi inte kunnat acceptera, men man tog bort det. Eller så var det aldrig med från början, jag vet inte. Men det fanns inte med i alla fall när det här förslaget presenterades. Och då, då kände vi att då väger det ändå över till, till det bättre. Tidigare under hösten så hade ni ju sagt att ni inte skulle stödja Kristersson som statsminister om ni inte fick något tillbaks. Vad var det som gjorde att ni inte ställde liknande krav i läget kring budgeten här? Jag menar, eh, dels så hävdar jag att vi fick saker tillbaks. Nu har jag inte färskt i minnet exakt hur vi resonerade, men a-kassan minns jag specifikt att den tog man bort och den var viktig för oss. Men menar att ni fick någonting tillbaks efter samtal och påtryckningar? Ja, men man, man, man kan också konstatera till exempel att i den budgeten så hade man dragit ner kostnaderna för migrationspolitiken avsevärt. Till och med mer än vad vi hade gjort i vårt budgetförslag tror jag. Eh, ja. Och det såg jag också som ett, en, en eftergift i någon mening till oss att kunna rösta på den här. Och man hade ju inte lagt fram den här budgeten om man inte ville ha vårt stöd för den. Utan då hade man ju lagt fram varsin budget istället. Så att det blev ju en, en ganska uppenbar eh, en ganska uppenbar icke-förhandling som ledde fram till att vi blev överens. Men hade ni kontakt kring till exempel a-kassan? vi, det, det, kanske vi hade. Ehm, jag tror att vår, vår budgetsamordnare eller ekonomisk-politiska talesperson var väldigt tydlig i, i kommunikationen till både KD och M i mejlkontakt och så att vi kan inte köpa det här. Men det var inte så att vi satt och diskuterade det. Ehm, däremot var vi i alla sammanhang där vi hade möjlighet att framföra de här budskapen så gjorde vi ju det. Så ni, kommunic ni kommunicerade ändå till dem att vi kan inte stödja den här budgeten om den här punkten om a-kassan kommer finnas med? Som jag minns det så gjorde vi det. det vi brukar göra så åtminstone när det är, när det är saker där som, som vi kan tänka oss att gå med på. Då brukar vi meddela vilka synpunkter vi har och sen hoppas vi att det ska förändras då på olika sätt. Budgeten har röstats som sagt igenom sen, men det blir till slut inte en M och KD-regering, utan en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter att de enats med Centern och Liberalerna om att samarbeta på flera olika områden. Det är då det här som brukar kallas för januariavtalet. Och i samband med statsministeromröstningen den 18 januari så ger du din syn på den här regeringsbildningen. Jag måste säga att jag har, åtminstone inte så länge jag har följt politiken, stött på en mer märklig, mer eh, absurd, mer eh, bizarr regeringsbildning. Där eh, hela, hela syftet verkar ha varit att förvirra så mycket som möjligt så att ingen riktigt ska förstå vad det är som faktiskt händer. Men så sitter vi där med Stefan Löfven och Gustav Fridolin och Isabella Lövin i ytterligare fyra år. Det är en bizarr utveckling som jag inte såg komma. Om vi går tillbaka till den här dagen, 18 januari. Vad har du för känslor när du står där i talarstolen och håller ditt anförande? Det är ju blandade känslor. Eh, för att jag, jag vill ju inte ha den här regeringen. Eh, och jag tycker det är fegt att man som Centern och Liberalerna då gör. Man stödjer en, en ren rödgrön regering utan att själv ta ansvar i den. Eh, man hävdar att Vänsterpartiet inte ska få något inflytande men sen säger Vänsterpartiet att det finns en hemlig lapp där det finns en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och Stefan Löfven. Alltså det där är ju ja, det, det är ett trixande som jag har svårt att förhålla mig till å ena sidan. Å andra sidan så är jag ju nöjd med utvecklingen så tillvida att jag hävdar att den är naturlig. Att Centern och Liberalerna, alltså de två starkt liberala partierna i riksdagen, hör egentligen hemma ihop med Socialdemokraterna mer än med, med med de konservativa delarna, givet de frågor som är relevanta idag. Så att det här var en naturlig utveckling som jag i någon mening ändå bejakar. Du sa ju där att det var en absurd och konstig regeringsbildning som du uttryckte det. Alltså vad är det egentligen som är så absurt och konstigt med det här? Det är liksom fyra partier som lyckas enas om en gemensam politik och får majoritetsstöd för det. Det är ju på något sätt det som är politiken då väl? Ja, så är det ju. Eh, men det är väl snarare processen som har varit lite smått absurd. Eh, jag har ju inte, det har väl i sig ingen annan heller varit med om en sån här process där, där statsministern då har röstats bort och sen så till, ja, tillkommer det en massa diskussioner och talmansrundor och sådär. Men att man att man ena dagen säger att man absolut inte kan komma överens och sen nästa dag kan man göra det. Och, och man kommer överens kring saker som då inte minst Stefan Löfven har, har använt som slagträ i hela valrörelsen med värnskatten eller sänka skatten för de rikaste som han har tjatat om i ja, fem år nu. Och nu gör han det själv. Eller marknadshyror eller ja, det var en del andra sådana saker ytterligare som som faktiskt förvånar mig att han går med på, men som så tydligt visar att det är makten framför allt. Att man, Socialdemokraterna är i första hand ett maktparti som, som är ute efter att förvalta makten och man är beredd att gå ganska långt för det. Mm, så sent som i april så sa du att om det uppstår en möjlighet för er att kunna fälla regeringen så kommer ni ta den. Är det fortfarande ett av dina främsta mål? Ja, så är det. Ehm, och det ser jag som min liksom, främsta uppgift som oppositionspolitiker. Utöver att presentera alternativ till regeringen rent sakpolitiskt så måste vi också jobba för att regeringen ska falla på olika sätt. Ehm, det är en sak om man har ett väldigt tydligt valresultat, om något enskilt parti eller något tydligt block på förhand, eller tydligt regeringsalternativ på förhand får ett tydligt valresultat och en tydlig majoritet. Då är det ju då är det ju en, 100% legitim regering om man uttrycker det så. Ehm, men det här är det ju inte riktigt så, utan här är det ju en en konstellation som i mångt och mycket, för att inte säga till 100% har uppkommit som ett resultat av att man vill hålla oss ute från inflytande. Och det är klart att eh, i den kontexten så måste jag göra vad jag kan för att avsätta den regeringen. I ditt valvaketal i förra året där så sa du ju att ditt parti stärkte sin ställning och skulle få ett oerhört politiskt inflytande. Kan man säga att det här januariavtalet ledde till att det egentligen blev precis tvärtom? Det är inte min upplevelse utifrån eh, hur det har sett ut i riksdagen under vårvintern och våren här nu. Utan menar vi, vi är ju med tillsammans med eh, Moderaterna och Kristdemokraterna ibland att fälla regeringen kring de frågor där Centern och Liberalerna inte stödjer regeringen, det vill säga där de lägger ner sina röster. Det händer ganska ofta. Ehm, vi fick igenom budgeten tillsammans med M och KD. Så jag menar det det finns några andra exempel där förutom budgeten som ni har kunnat eh, enas om. Men det, det handlar ju om så kallade tillkännagivanden då i, i riksdagen. När riksdagen beslutar någonting och sen skickar man det till regeringen. Vi hade ett igår och ärligt jag minns knappt vad det, handlar om, vad det handlade om för att det är så mycket. Men, men, men det, det händer hela tiden att vi fäller regeringen på olika sätt. Då ska vi ta oss fram till den 21 mars i år. Minns du vad som hände då? Nej, det gör jag faktiskt inte. Då ska jag berätta det. Det är KD-ledaren Ebba Busch Thor som skriver ett inlägg på Facebook där hon öppnar för att samarbeta med alla partier, även med ditt parti. Och så här reagerar du på det beskedet när Studio 1 ringer upp dig. Det är ett stort steg i rätt riktning. Jag tycker att det är klokt och det är moget och det är ett eh, rimligt sätt att förhålla sig till den nya politiska verkligheten. Sen är det ju i en normal värld så är det ganska odramatiskt att ett parti säger att man är beredd att prata med ett annat parti. Eh, men den svenska politiska kontexten är inte alltid helt normal. Så det, är ju, det, är, det, är, det är unikt, men det är också väldigt bra. Klokt och moget, säger du. Hade du fått någon förhandsinformation om att de skulle publicera det här inlägget? Eh, ryktesvägen. Men inte, Hur då? inte direkt. Nej, men det, det vet jag inte. Men alltså man hör ju rykten hela tiden. Det cirkulerar ju rykten i huset, liksom i riksdagen och det cirkulerar rykten i sociala medier och så. Så att, eh, men jag har någon form av föraning om att det här skulle komma under våren. Eh, hade jag. Men inte att det skulle komma just där och då. Det var lite tidigare än jag trodde faktiskt. Mm, okay. Nu har det gått ett par månader sedan dess eh, och då undrar jag så här, har du märkt av någon skillnad i eh, Eh, förhållandet till eh, KD sen dess? Inte jag har inte gjort det. Alltså vi, och det är också en del i det här. Att eh, Ebba Busch Thors besked var ju egentligen ganska odramatiskt. Hon sa att men finns det anledning så är jag beredd att prata med alla. Eh, och vi har inte hunnit, vi har inte funnit någon anledning att göra det än. Eh, utan det, det har varit en ny valrörelse istället. Jag har knappt varit i riksdagen på en månad. Eh, men nej, det har inte varit någon skillnad för min del. Däremot så vittnar ju många många ledamöter i utskotten i riksdagen om att det är avsevärt lättare idag att prata både med Kristdemokraterna och Moderaterna. Ehm, som på många håll åtminstone är väldigt arga på Liberalerna och Centern. Eh, och väljer att prata med oss istället kring, kring också sakpolitiken. Så det är ju en bra utveckling. Då tänkte jag att vi ska landa nästan i nutid och i någon slags eh, värdemätare över vad som hänt med opinionen sedan Löfvens nya regering tillträdde idag. Det jag tänker på är SCBs e stora partisympatiundersökning som kom i början av juni och som vi hör Ekot rapportera om här. I SCBs e mätning är nu åter Sverigedemokraterna näst största parti med 17,1 procent och detta trots att partiet gått bakåt drygt en procentenhet sedan i november. Näst största parti igen alltså, men med en viss tillbakagång då. Enligt undersökningen så hade också statistiskt säkerställda nettoförluster på knappt 2 till Kristdemokraterna. Vad beror det på, tror du? Ja, Kristdemokraterna har närmat sig oss genom att den rätt hög grad påminner om vår. Eh, Moderaterna är dessutom ett parti som eh, som vi har tagit många väljare ifrån. Som kanske i första hand har identifierat sig som moderater men som har gått till oss i brist på bättre alternativ. Sen har Kristdemokraterna haft någon slags momentum här under, egentligen ända sedan valet. Och ganska naturligt att man lockar en del väljare. Och för mig så spelar inte det så stor roll. Så länge väljarna rör sig inom det här konservativa blocket så är det ju egentligen Ja, då spelar det inte så stor roll egentligen. Utan det, det är viktigt. Vår ambition är att bli största parti i den här Eh, fiktiva trepartikonstellationen så att vi kan få en dominerande roll efter nästa val. Ehm, sen var rösterna liksom inte så viktiga. Finns det en risk, tror du, för att ditt parti är för nära? Nej, det gör det inte. Alltså jag tror ändå att, för jag hade någonstans så här, nu ska, jag vara lite öppen här, men jag tror att tröskeln för att rösta på Sverigedemokraterna är, högre än att rösta på andra partier. Ehm, av olika skäl. Det finns ett stigma och, det finns en, man pratar ofta om vårt partis historia och sådär. Eh, det är lättare kanske att när man tycker att KD skärper till sig att man går till dem istället. Eh, så jag hade nästan befarat större förluster eh, under det här året som har gått än vad vi har lidit. Så att jag är, jag är nöjd. Ehm, men sen, KD är ju inte ett invandringskritiskt parti. Man, man har en ganska skarp retorik när det gäller integrationen. Och det tycker jag är bra, att man har en kravbaserad integrationspolitik istället för den, den tidigare. Men de fortfarande ökar invandringen nästan på Centerpartiets nivå. Eh, och det tror jag väljarna har förstått i hög grad. Och det är därför man inte i högre grad går, går till KD än, än, än vad man gör. Om det skulle bli så att, eh, ja, som du önskar i det här fallet, det skulle bildas något konservativt block med SD, M och KD. Finns det tillräckligt många konservativa väljare i Sverige för att kunna få majoritet i det här blocket? Alltså det skulle inte bara bli att ni liksom tog väljare från varandra fram och tillbaks? Jag är övertygad om att det finns en majoritet väljare som kan identifiera sig med något av våra partier. Det är, det är jag. Eh, och, som sagt, tittar man på hur riksdagen ser ut idag så är det 20 mandat som skiljer. Eh, I många mätningar, lite beroende på om Liberalerna är kvar i, i riksdagen eller inte, så har ju vi eh, majoritet av ledamöterna. Det handlar om, alltså det är fortfarande 175 mandat som krävs och det är inte jättelångt dit. Så att ja, jag tror att det finns ett sånt stöd och det finns en reell möjlighet eh, men då handlar det om, både för oss och även för Kristdemokraterna, att locka en del konservativa LO-väljare som fortfarande röstar på Stefan Löfven. I höst nu då, så lär det väl bli lite mindre regeringsbildning säkert och lite mer sakpolitik. Om du bara får välja ut en fråga som blir din viktigaste fråga i höst, vilken skulle du välja då? Ja, det är kriminalpolitiken. Där eh, Stefan Löfven har pratat väldigt mycket om det hela valrörelsen. Och man har lovat väldigt mycket, men det enda man egentligen har gjort är att satsa på polisutbildningen. Ehm, vi, eh, och även Moderaterna och säkert också KD, ser ju det att man måste göra omvänt. Alltså man behöver först göra polisyrket attraktivt för att fylla alla de här nya utbildningsplatserna på polisutbildningen. Och det är där man missar från regeringens sida. Det kommer bli en väldigt stor fråga i höst. Så om du bara då får välja en lösning på den här frågan, eh, du säger att du ska göra eh, utbildningarna mer attraktiva, eller yrket mer attraktivt. Vad har du för lösning om du får välja en? Ja, då är det högre lön till polisen. Det har vi budgeterat för och det tror jag är nyckeln till att få fler poliser. Och ditt viktigaste mål på golfbanan i sommar? Oj då. Vi spelar en del golf? Eller? Ja, jag har inte spelat sedan i augusti. Eh, och det lär inte bli före midsommar. Men mitt mål just nu är att komma ut på golfbanan och se om mina golfklubbor står kvar i skåpet. Eh, det, det, det är första delmålet någonstans. Det blir spännande. Då hoppas vi att de står kvar då. Ja, det gör jag också. Stort tack för att du kom hit Jimmy Tack så mycket. Tack. Du har hört Regeringen framför allt, en podcast från Omni. Programledare och producent Henrik Svensson. Research Mimmi Nilsson, Marcus Andersson, Matilda Glaser och Kalle Sandstedt. Tekniker och slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från Omni Podd? Mitt i vår nyhetspodd där vi ger dig det senaste från politik med nyheter och röster från hela världen. Du hittar oss i din poddspelare. Varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se. Där vi ger dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe. Thank you for listening to this Podcast One production, available on Apple Podcasts and Podcast One. Your life, your country. You're listening to the Laura Ingram Podcast. We want you to get the best education you can without having to pay off outrageous levels of debt for decades. So, what is the answer? The answer, in fact, is to understand that a higher education today is the equivalent of what a high school education was 40 or 50 years ago. And that means we make public colleges and universities tuition free, and we substantially lower the outrageous levels of student debt. If we put that two cent wealth tax in place on the 75,000 largest fortunes in this country, we can do universal child, every baby zero to five, universal pre K, universal college, and knock back the student loan debt burden for 95% of our students and still have dollars left over. Remember when you were a kid and it seemed like everything was free? Like you, you didn't have to worry about paying for much, right? It, uh, mom and dad gave it to you. It's free. Food, free. Clothes, free lessons free, maybe fees to join a sports team free. Free. You didn't worry about anything. You're a kid. Now, for the most part, that's how we all lived our lives. Not that you got everything you wanted, but the stuff that you did get, for the most part, until you're, you know, maybe 17, 18, it kind of seemed like it was free. Well, I think we've given our kids and and I think we all can be susceptible to this. Like this idea that oh, it's it's okay, it's going to be free. We're going to pay for whatever the fad of the moment is, whether it's forgiveness of debt or uh, free cars or free um, preschool or that the money just grows on trees, as my mother used to say. That it's it, there's no problem taking it from these rich people. After all, they're rich. Well, we find out that you know that's just completely ridiculous because when you look at the number of you know mega rich and there are many many in the United States, nowhere near enough people in order to be able to make up this two trillion dollars. Well, it started off at one point six trillion. Then Bernie, a couple days later, said it's going to be two point two trillion of loan forgiveness, which ultimately ends up meaning free college. And this is the fad now because you're rich. You don't really deserve to be rich, probably. And we're going to take what you have and spend it on stuff that we think is laudable or that is good or that is that we decide is fair. So who decides what is fair? And how does government then dole up, you know, dole out, excuse me, the the benefits as we see them, you know, they see them in the basket of freebies that someone like a Bernie Sanders, Elizabeth Warren would give out. You know it's bad, by the way, when even USA Today writes an editorial. Bernie Sanders joins Elizabeth Warren in pandering to young voters with student loan plan. Both presidential candidates' college proposals flunk the fairness and fiscal tests. Now, this is the editorial board of USA Today. Okay, this is not National Review or Breitbart, and they just panned this idea. This spring, Warren came forward with a proposal that would cost 1.25 trillion over 10 years, providing up to 50,000 in debt relief depending on family income. With polls showing that Warren's catching up with Sanders among Democrats favoring a more progressive candidate, Sanders had to do something. So he one upped her and that's where the increase came from. So he went up to her and said, no, we're doubling down on that. I'll, I'll, I'll see you 1.6, 1.25 trillion and I'll raise you another trillion. So his plan, again, this, these are his words, $2.2 trillion over 10 years including the forgiving of 1.6 trillion. So, so he then he, so I see now how he did it. So 1.6 trillion in simply debt forgiveness. So that's just wiping out all debt, and then I guess all the other benefits. I don't know what the other benefits to get beanbag chairs for everybody. I don't know what that is. The most obvious thing to say is that the proposals like this, proposals like this, are arbitrary and inequitable. They make fools out of people who scrimped and saved, ate ramen noodles and slaved away at jobs to keep their borrowing down. The repayment plans also are unfair to people who've already paid back their loans. They undermine the concept of debts as legal obligations, and they perpetuate the myth that taxing the rich in Wall Street can painlessly finance any manner uh, matter of costly education, healthcare, and environmental programs. Boy, bingo! That was a great piece. But this is this is the level of pandering and sheer idiocy we're dealing with in today's Democrat Party. I'm sorry, but that's just where we are. And if you're if you're someone who's under the age of 25 and you think there's any such thing as a free lunch, then wait wait a few years. I owe fifty-seven thousand dollars, fifty-eight thousand dollars in student debt. Um, I've got over thirty-two thousand dollars. I'm not even quite sure how much I owe in student debt. It's gotten to the point where it's almost scary to look at. It's crippling an entire generation of people. It's just not right. This is like America. We have the right to like these huge big dreams, you know, the picket fence, the house, and that's just not what our current system allows. Well, <laughs> wait a second. We now have to make your life easier because you think it's not the way this is not the way it should be. It's just it's unfair. But you know, this is the everybody gets a trophy generation. They think any inconvenience, any discomfort has to be mollified by someone else. Because if there is if if you have more than she has and she has to struggle for what she got, but you you you're a rich parent. There's got to be a government solution, a government mandated solution. If I didn't have this amount of debt, I'd definitely be done with school by now. If you have to get at least four years of higher education to be a functioning person in society to get by, like, you shouldn't be expected to take out six figures and pay that back. It, it should be a right. It should be a right. You shouldn't. Be, you should be allowed to take out a six-figure loan and not pay it back. That is your right. it's again we talked about this yesterday. The easiest thing to do to short circuit an actual argument is to say it's a right. Because if it's a right, you really don't have to defend it, advocate for it, pay for it. That's my right. Okay, but what about this? No, no, that's my right. You don't have any argument. That's my right. So that's how they have to. They have to, you know, envelop everything into this rights lingo, and you've seen that across a whole host of issues. We just get told you're too young, you don't know what you're talking about, oh, you're just being greedy, you're entitled. And to have a senator that's on our side and making policy and proposing the bold changes that we need, it just gives me so much hope and is such an inspiration it doesn't have to be like this. We collectively can say this is not how we want our young people to grow in this nation. This stifles innovation, entrepreneurship, just basic intelligence and self betterment in our country. We're not going to do it anymore. It's bad for the economy and it's bad for us. Oh, yeah. Like you care about the economy. You're all about you. It's bad for us. Again, the, the rank unfairness to people who actually decided, you know something, maybe four year college isn't the best path for me. Maybe I'd be better served and my family would be better served if I got a two year degree at a technical school where I could, at the end of it and with some experience, I could make $200,000 a year, which is what any master plumber makes. I mean, any decent plumber is making $150,000, $200,000 a year and more if you have your own company. Um, so uh, maybe that's the that's the right path. Why are we encouraging everyone to go to a four year college? Not everyone has to go to college, and it, it, it if it's great for some people, but not if not if you you know not if you don't have the means to pay it back, and not at the expense of tanking uh, a good sector of our economy or stealing from other people to send you there. Uh, if you really want to go to college, there are ways to get college and to pay for it. I mean, there just are. I mean, eh, people do it every day of the week. But no, it's not free. You're listening to the Laura Ingram podcast. Remember, we want to be part of the fun. Email us at ingram.podcast at gmail.com. That's ingram.podcast at gmail.com. Part of the problem is colleges have been allowed to increase uh, tuition in part because of the never ending glut of students and the government subsidies. So, government subsidies to universities have allowed them to continue the scam of raising tuition, even though in, in some cases, schools like you know Yale has a twenty-seven billion dollar endowment. I think Harvard's double that, something like that. Uh, it's a lot. I mean, they don't, they don't have to ever charge tuition again. They don't ever ever charge tuition again. But very few people actually pay full tuition. Not many. I want to thank all of our sponsors, Genucel, Delta Animal Rescue, and Sheiks. They help provide this podcast, among other great sponsors, free for you every week. So remember, Delta Animal Rescue, Genucell, and Sheiks. We'll tell you more about them during the show. Bottom line is we should not be punishing people for getting a higher education. It is time to hit the reset button. Under the proposal that we introduced today, all student debt would be canceled in six months. We will make a full and complete education a human right in America to which all of our people are entitled. Joining us now, I'm delighted he's with us, Dr. Kent Engel, who's the president of Southeastern University, who uh, has very, very specific and strong views on the idea of making it, quote, free. So with Bernie, remember, it's not just poor people who get their debt forgiven, it's everyone. Why not? Why not? Dr. Engel joins us now. Dr. Engel, it's great to have you uh, with us today. What could be what could be wrong? I mean, it sounds so nice to make things free. I mean, it's it's just we're nice people when we give free stuff to people. Doesn't it sound like man? It's a dream come true. And mm-hmm. and uh, thanks for the invitation to uh, add some critical thoughts to this issue. I mean, I'm I'm first of all I'm grateful that Bernie Sanders and some of these other candidates have opened up the conversation on improving higher education. But I can tell you as a college president, uh, having a front row seat to to this generation of students that, that really do want to make a difference, uh, you have to have serious concerns with this whole idea of free college, especially when it involves eliminating, you know, 1.6 trillion dollars of debt through raising taxes over the next 10 years. But he talks about Bernie talks about having a reset, but he doesn't talk about having a reset with sustainable solutions. Um, his free education, I mean, students are still. It's not that everyone's education is is is actually paid for. It's just going to come out of their pockets ten years down the line because no matter you know which way you spin it or propose it or campaign it, someone is going to pay for it. And this so-called, for example, his Wall Street tax uh, that he proposes is really a tax on your retirement Sure, you won't have to pay for it now, uh, but but you're going to pay for it when you try to invest in a 401k uh, or an IRA, and at that point, it's probably going to cost the student significantly more than what a student would have to pay for college right now. So you're you're going to pay for it. It's just when, uh, and and that's I mean, that's crazy to me. And then the next thing is you you you look at his proposals, um, and and you're eliminating really you're eliminating your ability to choose how you want to do your education. Right now, you don't have to go to college. You don't have to uh, uh, to, to get a four year degree or or uh, program and, and pay for it. There are so many educational alternatives to the traditional college experience, and if we introduce a tax to cover the debt, then you're you're you know then you're paying for college whether you want to go to it or not, and that turns education into educational welfare, which is forcing people who don't want it to pay for it. But but again, that's a socialistic uh, <laughs> philosophy. Uh, mm-hmm. in approaching education. Yeah, well, I think again we've we've given people a sense that everyone has to go to college too, a four year college. That that has been sold to people despite the fact that in the in the changing economy in which we live, a four-year college education is not necessary to make a good living. It's just not. I mean, you could go to technical schools. You could do lots of things without a four-year education that not everybody is suited to, and, and, and our economy doesn't need. Exactly, and that's why, and actually, a lot of parents and a lot of students uh, in the conversations that we're having recognize this. They're not buying into this you know, get in, get into student debt. And, and so what we like to talk about is, is you've got to determine your, your ROI on on the kind of education that you need. You know, you need to determine the job market that's constantly shifting and changing. You know, what's going to be the best way to ensure you're headed on the right career path towards the most suitable job for you and secure the way of paying off those student loans. That's why one of the solutions that I know our university has taken and I think it's a conversation that we're not hearing uh, on this whole issue of student debt is we have to put the onus back on our universities and our institutions to drive the cost down. down. Yes. Uh, I mean, if you look at just in private uh, colleges over the last 20 years, you know, the average tuition rates have escalated over 168 percent. So, so what you have to do is you have to, this requires creating innovative education that hits the three most important issues today in education. That's, that's accessibility, that everybody has access to the right kind of education that will help them to get into the, to the job force right now and, and get a great job. You have to have it be affordable and then so that you can truly pay these loans back uh, and then you need to, to have experiential education where they're actually, as they're learning, they're applying it into their particular job market. So that's what we've done. So we started uh, in 2014 uh, establishing uh, what we call extension campuses nationwide. We cut the cost of the education by two-thirds. We go into communities across this country. We discover what are the need-oriented issues in education, what are the job markets demanding, and we partner with local businesses and we partner with local churches and we create need-oriented educational programs. Some of those programs are just certificates. Some of those are two-year degrees. Some of those are four-year degrees. And, and we literally offer that education for only a third of what it would be to go to a traditional campus. And they're actually able, most of our students, because they have access, we're a regionally accredited university, they have access to Pell Grants uh, based on need and merit. Those are, those are grants that you don't have to pay back. Uh, and, and what happens is you virtually can graduate debt-free. We started that program with zero students in 2014. Today we have over 4,800 students, 4,800 students in those programs. We have 112 campuses nationwide. We're providing quality education and we've driven down the cost, and we didn't eliminate any kind of uh, uh, uh, you know, quality uh, education. We didn't eliminate, you know, have all of this tax added to the burden. Universities have to drive the cost down. And why is it that the administration, previous previous administration, uh, was at war with for-profit schools? That's just a separate. I know it's kind of a separate issue, but in, in a way, not because for profit schools have a niche in the marketplace as well, do they not? But Obama basically wanted to put them out of business. Yeah, well, with for profit schools, the issue there is quality and the accreditation piece. Yeah. And I think that's the that was a big concern. But you can you can hit those. I mean, when you look at what we're doing with our extension campuses nationwide, the argument from the traditional faculty or the traditional administration will say, well, you can't provide quality education uh, because it's hybrid. You've got some online education, you've got face to face, you've got you're you're putting them out there in experiential. How can it be truly? You're not in the classroom. You're not putting in the hours in all of that. But no, we've been able to design it in a way that actually meets the accreditation standard. We're accredited by SACS, our regional accreditation. We, we have to we have to provide a substantive uh, substantive report on how we do it, so that we make sure it's quality. But we've been able to do that and provide it in a in a, an extremely affordable way, and it's and and it's helping them get right into the job market. So I think the big issue with that was. Uh, yeah, the profit, they're, they're, but they're not hitting the quality of, of education that is absolutely needed. Yeah, and I think that again, uh, innovators are always uh, dismissed by the status quo. Right. Uh, exactly. pe- people who profit off of the status quo, even even if the the current um, dynamic is is not a good one for most people, and you could you could see, you know, just take it into my field of politics. I mean, Trump was a threat an existential threat to the status quo of the consultancy class, the polling class, the pundit class, and he basically smashed all of their conventions. Didn't spend money on all these commercials that they you can't win. Pennsylvania is going to be your Waterloo. I mean, all these old tropes that they trotted out. He basically smashed every single one of them. And how any of them are still working is beyond me. But he showed people that if you innovate and you give people what they want, which is, you know, he wanted a more populist government. It was more for the people than globalization and all that you do that, then people could very well vote for you. And, and we'll try that. And if that doesn't work, then move on to something else. But I just think that that goes to everything. And if you innovate in education, you are a threat to the old dogs and the old dinosaurs that, frankly, are graduating a lot of people because I hire them uh, who are nice people and good kids, but they can't write a sentence. They cannot think critically. And I'm telling you, I've hired probably, I counted the other day, over the last 20 years, I probably hired seven or eight hundred kids in various capacities. I can count with one hand the people who I would say, if I had to give them a mission to get it done without giving them 15,000 directions, maybe 15 of them. Maybe. Right. I'm being brutal, but I'm being honest. See, I, I, people listen to this because they know I'm going to be honest with them. And they learn something from me because I tell them how to actually do these things, or show them, yeah. I should say. And, and again, I, what what what's being talked about in, in terms of what what Bernie is presenting and these other candidates and in this conversation. I mean, it has to go back to what will be sustainable solutions. And and the issue is loan debt has to be discussed. And to me, one of the best places to to really bring about great solution, we have to reauthorize the Higher Education Act. That expired in 2008. That's that act actually governs how student loans are, are created and structured. Because right now, you can borrow as much, there's no limit, there's no structure to any of that. And, and what, what we have to do is, is Congress has to act, the president has to, to create legis, you know, offer uh, uh, uh an incentive uh, program, and we have to off, authorize a bill that clarifies stream, streamlined student loan system, putting limits on the amount that can be borrowed, tying those limits to potential future earnings based on the degree degree you know that student is choosing. Mm-hmm. But if we're gonna if we're gonna approach all of these issues because it comes down to bottom line this accessibility and affordability we have to we have to legislate in a way that brings sustainable solution and none of this that's out there in the conversation now is sustainable it's not at all because i mean what are you going to do what are you going to do when they eliminate 1.6 you know trillion uh, right now well, what are you going to do with with uh, loans? Are you are you going to turn them into grants? Are you uh, what what will be the next wave? And then will students go out and say, oh, they forgave it this time. Guess what? I'm going to go out and get some more loans. They'll they'll do it again. No, we've got to create sustainability to make all of this work, and that's not even entered into the conversation. Uh, we're talking to Dr. Ken Engel of Southeastern University it's a Christian liberal arts school based in you're, you're in South Florida, right? Am I right? I think yeah, you're in South Florida. Uh, Central Central Florida. Oh, Central Florida. Okay, and yeah. you have you have uh, satellite campuses all over and right. an online component, which I think is fantastic. Um, and I, I think Dr. Engel, we we as people who've gone through four-year institutions or, or you've gone on to law school or something else, uh, I think the, the again the impulse is to think, well, it's it's good for everybody to go to a physical campus and they really it's an experience it, not a, not if it's a $250,000 albatross hanging around your neck at the end of it no it's not exactly. <laughs> we can we can find other experiences thank you for $250,000 yeah no, and we, we actually use a phrase around here. We, we use the phrase, take scholarship to the street. We cannot expect students to come to us anymore on a traditional campus. It does not work for everyone. We have to take education to where people are in their communities, what's going on right there in their context. How can we help them better themselves? Because that's what education is all about in the first place. How can you make yourself better to fulfill a passion, a desire to, to have impact in a community, in a, in a, in a nation. And, and I have a front row seat to these amazing students that are, that I get to interact with on a daily basis, basis and, and they want to make a difference. They just want a chance to have access to something that will actually help them do it immediately, but also do it in a way that they can have the quality of life, they can afford it. And, and what I'm seeing again is we're, parents and students are now really looking at the ROI of education. And when you look at the ROI, you're going to start asking yourself, you know, when I think about this, what, what field do I really do want to work in? How does, how much does an entry level position pay? Is this a growing industry? How, what kind of degree do I need? Maybe I only need a certificate. I mean, you, you, you, you probably, uh, you know, watch that conversation that, uh, Apple, uh, Tim Cook had with with uh, uh, the president when he went in there and he said, "Some of my most successful people in Apple never had a college education, right? But they still needed education, right? They needed to learn coding. They needed to. So why don't we think about what what are the most important need-oriented educational issues in our country, in our nation, and let's provide access to those issues." and do it in a way that's affordable and, and people can get in and meet the needs. I have a question. And that's what we have to think in education. I agree. And what I have a question for you: What percentage of your student student body is uh, foreign from foreign countries? Right now, our, our, our international student population is probably, I'm going to guess, about twenty percent, twenty five percent. Wow. Wow. Okay, that's a big number. I, I, I, just... I don't have yeah. exact numbers, but, but down on your physical we, campus. Th- that would be on our physical campus. Okay. Yeah. You know, it, that's an it's a separate argument, and I know. Look, you're the president of the school; you want everyone to come. It's a separate argument, and it, it's an interesting conversation. American colleges ceased being American universities, or American universities ceased becoming American colleges. They're not, you know, they're they're more global institutions now, which is it's good, I guess, but American kids, like when I went to Dartmouth, I was competing against American kids for the spot. Now, American kids are competing against, you know, the Chinese, the Indians, like every person in every country is now competing for a spot at the top schools and other schools as well. That's that's an interesting inquiry about what makes sense for a country like ours? Should the, should most spaces be reserved for American kids? I just think it's an interesting question, and um, I, I, I don't know. I, th- I, I have a problem with <laughs> Chinese students coming here and getting the getting orders for, and taking orders from the Chinese government, which I understand. You know, I mean, it's been written about, but it's already been happening. Sure, sure. Again, and and a lot of, I mean, part of one of our, our intents in terms of, of educating is uh, I mean, we were founded on on developing ministry leaders. So a lot of of, of the um, those that come from overseas are coming to focus specifically on learning how they can go back to their nation. Not China, my friend. Not China. They're not. They're yeah, not going to be doing no, any I, ministry I with you. Yeah. I understand that, uh, and and of course, as a private university, the way we we create intentionality in, in, in students that actually come, we have a little bit different than yeah. public universities. So, so we can navigate um, the enrollment process in a way that I like makes that. sure that we're fitting mission. You, I like that. Yes, yeah. I love it. I, I, absolutely love it. I think you are such a powerful voice, Dr. Engel. We really appreciate you spending some time with us today. And I think you're right. Innovation in education – Bringing the cost of college down at the college and university level should be a priority of this government. And the um, Higher Education Act, uh, we're going to try to do something on that on the Ingram angle. So thank you so much for joining us. Great. Thank you. All right, we are uh, going to get to a lot more. We got a lot of people on the line uh, with other fantastic guests. Let's go to John in Indiana, who is a recruiter at a admissions recruiter at a trade school. John, welcome. Hey, good morning, Laura. Thanks for having me. You're welcome. So um, yeah, I, am in a very unique situation. Um, number one, obviously, I'm helping students across northern Indiana find their career path. At the same time, my oldest is a senior in high school, mm-hmm. and he's very undecided on his majors, looking at various different Christian colleges. So uh, that's great. Tell me what uh, your experience has been in trying to recruit kids into your trade school. Yeah, our trade school really focuses on programs like automotive, diesel technology, collision. So we're not dealing with your um, academic students. Uh, many times I might deal with somebody who's got a 2.1 GPA, but you put them underneath the hood of an engine and they are just super gifted and fantastic. Mm. And uh, our programs, you know, you remember our generation, of course, you know, we were told we had to go to that four-year school to be successful in life, and many came out with debt and never graduated. It's ridiculous. But we're able to help these kids get the certifications they need in maybe one year, and then they're able to go out and do wow. very well in today's market. Yeah, and isn't uh, I mean, I would say this. I I find it so refreshing when individuals can actually do stuff, like <laughs> fix things put things together, understand how machines work, understand how vehicles work, understand how a circuit works. I mean, these are things that we're always going to have to know. Don't tell me a robot's going to do everything because they're not. Okay. You're still going to need uh, master plumber. You're still going to need electrician. You're still going to need people who, who understand mechanics and engineering and, and other aspects of it that don't require an engineering degree. And, uh, it's just so important for people never to look down on trade schools. I want to elevate trade schools. If I had it, limitless time, uh, I would myself go to a trade school and try to learn some basic, you know, just basic things. Like I'd like to know basic plumbing. I'd like to know basic wiring. And if I had time to do it, I would do it. Maybe that'll be my retirement. I'll just go to a <laughs> trade school and become a become a electrician. Wouldn't that be funny? William in Illinois. I really feel like uh, free college is going to give this younger self-entitled oh, generation the worst the idea that they're going to get everything for free well a lot of them think that already right i mean a lot of like if you if you're paying everything then and, and even when you get older let's say right even when you get into your teenage years and you don't have to like work. I know a lot of people who their kids who have their beds made for them. They're they got the lawn. They got and, and, and my kids are like, hey, back the house, make your bed, clean your room, you know, sweep the garage out. You're getting your you're, you're watering all the plants. They're they're a little too young to do the lawn, but they're going to be doing the lawn. Oh, absolutely. I did my lawn. They're going to do our lawn. Okay, that's just the way it's going to be. Otherwise, you don't you know we don't get to do. And I think that's really important. Um, by the way, everybody loves summer. I do. It's my favorite season, no doubt about it. Even with the heat and humidity in DC, love it. Love the long days and and just the feeling of you know not quite as much uh, stress with work and school and so forth. And that's when you also need the best uh, sleep that you can get. And when you think of sleep, you want the best sheets, the most comfortable, luxurious sheets that you can think of. And I can tell you now that I've had the great pleasure of trying Sheik's patented sleep, t- they be 10 times better than traditional cotton sheets to keep you cool. They draw moisture away from the body to keep you dry, ensuring a deeper, more restorative night's sleep. And nothing compares to Sheiks and the comfort they have. So you also get the deep pockets. You uh, you'll you'll see that the mattress fits perfectly with the Sheiks. It's fantastic. So there's no reason to wait. Try Sheiks and you'll love them. And all you need to do is go to try Sheiks. That's try S H E E X dot com slash Laura. Try Sheiks com slash Laura, and then use the promo code Laura, and you get 25% off your purchase. So, and you're also going to get free shipping, which is great, and a bonus pair of pillowcases and a 30 night risk free guarantee. Again, com slash Laura. Code Laura. Try com slash Laura, code Laura for a better night's sleep. It was a crime no one expected and one many can't forget. 22 Hours An American Nightmare, a new podcast from WTOP News and Podcast One, details the heinous murders of a DC power couple, their 10 year old son, and housekeeper inside their own home the chilling messages from the victims being held hostage, the complicated trail of evidence, and shocking moments from the trial. She thinks she knows how Darren Wint got inside the house. His defense team drops a bombshell. Will this investigation lead to the release of confidential audio recordings from the case? So it's under general counsel review. I mean, I'm committing to making a transparent court. 22 hours, an American nightmare. Subscribe on Apple Podcasts today. This lawsuit is not about protecting Asian Americans. It is brought by an anti-civil rights activist named Edward Bloom, a white civil rights activist who has been trying to bring down various civil rights protections in American society. So this is ultimately about his goal to bring down a system of admissions that is actually designed to increase fairness increase opportunity, increase diversity, make education better for everyone, which is good for Asian Americans as well. That's Jeannie Park, uh, a Harvard Asian American <laughs> Alliance president, uh, who basically says these Asian students who complained that they were discriminated against in the admissions process at Harvard are off base they're just trying to hurt other people's opportunities. And in fact, the system that Harvard uses to admit students is better for Asians. Well, uh, we'll see how this all plays out. Uh, but we have a lot to get to still on the Laura Ingram podcast. VJ Ingram is an outspoken advocate against affirmative action. He's head admissions consultant at SOS Admissions. He's author of the book Almost Black, came out in 2016. True story of how I got into medical school by pretending to be black. He joins us now. Vijay, it's good to talk to you. How are you? I'm doing great. It's, it's great to be on the program. So tell us about the <laughs> your current your current thinking about this uh, Harvard admissions case. This is a this has been a wild uh, case to observe as it's been snaking its way through the system, but. I think it's we're beginning to expose the real truth of the admission scandals, uh, the real admission scandals at universities across the country. Yeah, absolutely. Uh, the, the, Harvard admissions scandal has exposed the extent to which Harvard discriminates against Asian Americans and white people in admissions, I might add. Uh, Edward Bloom showed that essentially Harvard's class of 2017 uh, would have been 42% uh, Asian American if they only looked at grades and test scores. Uh, Harvard used a very complicated scheme to reduce Asian American enrollment from 42% to 18%, which is what it actually was. And in fact, their own internal think tank found evidence of racial discrimination against Asian Americans. And of course, Harvard buried the report. Uh, this was all exposed in, in the uh, you know in the admissions scandal uh, that's coming out uh, you know in this in this whole case. Um, and you know you you quote uh, her and her criticisms of uh, Edward Bloom. Well, I view Edward Bloom, Students for Fair Admission, uh, and the Asian American Coalition for Education, the groups that are bringing these lawsuits against Harvard, I view them as the Rosa Parks of our time. Uh, that is, men and women with the courage to confront a system of legalized racial discrimination that has destroyed the dreams of millions of people whose only crime may have been the color of their skin or the shape of their eyes. And it's important to realize people joke that Harvard is, you know, has a large Asian American community, but by Harvard's own statistics, for every Asian American student in Harvard's class of 2017, there is another Asian American student somewhere in America who is equally qualified, who got rejected from the school, solely because of its racist affirmative action policies. So she speaks for the minority of students who got in. Uh, I speak for the vast majority of Asian American students uh, who got rejected from Harvard because of its racist policies. Well, Vijay, the idea that American universities have to represent the full panoply of ethnicities and races and backgrounds and religions and uh, uh, wherever whatever you're whatever whatever you identify as whatever you decide to call yourself has to be proportionally re- represented at a lot of these top schools or they they come under assault from within or from activists on the outside and i think they decided it was just easier to and, and they've had to tinker with how they describe their process of admission because of the Supreme Court cases on affirmative action, but they put a premium on the sacrosanct quote quality of diversity. And they say a diverse campus is a better campus, to, to which you say? Uh, well, I, I, I, had the opportunity to go to, after I, I first got into medical school by posing as black, I subsequently St. Louis University School of Medicine. I Subsequently dropped out and had the opportunity to go to UCLA, uh, which is a school that doesn't practice affirmative action in admissions. At UCLA, I learned that it was possible to have a diverse class of African Americans, Asian Americans, Hispanics, and whites, and a great educational experience without practicing racial discrimination in the form of affirmative action. So I reject the notion that uh, affirmative action racism is required for to have a great educational experience. And I want to mention that one of the reasons I wrote my book Almost Black is because the Attorney General of the state of California, uh, at the time, a woman named Camilla Harris, who is now running for president, mm. attempted to reinstate affirmative action at UCLA. And I didn't, I really didn't want other Asian Americans to face the same racial discrimination that I did. So, Vijay, what about the work ethic of Asian Americans? Wh- why is it so strong, and why the levels of success as compared to other uh, groups in the United States? Asian Americans are in many ways the model minority. Uh, we have a culture, uh, both Chinese culture, Indian culture, Japanese culture, Korean culture, and various other cultures of the subcontinent that um, encourages people to pursue objective measures of merit, to do well in school, to study hard for tests. Uh, to seek achievement in whatever field that they pursue. Uh, so it is a cultural thing, but I think that uh, it is something broader that we can all learn, which is by pursuing um, objective measures of, of merit, uh, you can help yourself to succeed in life. So it's not something, family, it's something, that goes beyond. Yeah, and family. Talk about the family aspect of this and how the family supports um, achievement and the pursuit of achievement. You know, it, in, in the nuclear family and uh, family uh, based support is, is very critical for Asian Americans. Uh, you know, the uh, parents strongly encourage their children to pursue uh, higher education. Uh, that's one of the reasons why myself, as an admissions consultant, a large number of my clients are Asian Americans. And in mm-hmm. fact, my business we're thinking of expanding into Asia because of the sheer number of wow. our clients who are Asian American. Um, you know, I think that perhaps it's something that other cultures, other you know people can learn from that the importance of uh, hiring consultants like me the importance of, of pursuing higher education in terms of long-term success mm-hmm. and vijay if you could give one piece of advice to young people uh, maybe parents who are maybe have middle school kids elementary school kids and the world is obviously changing the job market is going to be very different five years from now than it is now uh, what do you suggest and how they pr- approach um, study, school, uh, high school? Um, well, take rigorous. Cl- First of all, uh, with regards to pursuing high school, take rigorous classes. Start preparing early for the SAT. Start preparing early for your standardized tests. Uh, the other thing is, you know, don't consider race an important factor. I recommend that all of my uh, Asian American and white clients not disclose their race in their applications uh, to college or graduate school because it can be shown statistically to reduce their chances of admission. Uh, I suggest if someone ever asks you about your race, uh, my suggestion is that you tell them it's in the most polite way possible that it's none of their business. Because I certainly don't think that if you're an Asian American or a white person, that's going to help you. Mm. So yeah, leave that one off the <laughs> application. That's just sad. First of all, you shouldn't even ask. I think there should be no questions about that. Uh, well, it's unfortunate because of federal law that they they're able to require schools to ask that question. Even UCLA, which doesn't discriminate based on your race, asks about race. Yeah. Uh, so because ridiculous. of the law that is structured, they have to ask. No, that's ridiculous. And if you're not good at standardized tests, are you just up against the wall here? I mean, what do you do? I mean, Absolutely not. That is that is completely wrong. Uh, there are ten factors that the schools look at in admissions: your grades, your test scores, your letters of recommendation, your essays, your interview performance, uh, the quality of your uh, the quality of your resume. Uh, and I've helped hundreds of clients who did, frankly, not that well on the uh, SAT uh, to get in just because they have such outstanding letters of recommendation, their, their outstanding essays. Uh, in fact, this is going to sound very strange, but uh, Harvard University did a study of their own students, and what they found was this is going to sound very weird, but on the low end of the spectrum, uh, the students who had the lower SAT scores actually did uh, better than students who had mediocre SAT scores. That is for Harvard grad. Why? Because Harvard was so certain that the students with the low uh, SAT scores had good in the other factors of admissions that they actually did better on average than students with middling uh, SAT scores. Wow. Oh my gosh. Fascinating. VJ, thank you for rolling with us today. VJ Ingham. And of course, he's from SOS Admissions and wrote the fab book, Almost Black. Came out a few years ago. Illuminating conversation. Thank you so much, VJ. Best of luck to you as you expand the company, expand the business, helping kids get into institutions of higher learning. Uh, you are listening to the Laura Ingram podcast. Remember, uh, America Now and Forever. Always trying to bring you something you're going to learn from, uh, new information you'll take from this podcast, share with others. Make sure to subscribe and tell all your friends about the Laura Ingram podcast. See you next time. Thank you for listening to this Podcast One production, available on Apple Podcasts and Podcast One. Your life, your country. You're listening to the Laura Ingram Podcast. This economy has got to work for everyone. And right now, we know that it isn't. And it's going to take all of us coming together to make sure that it does. Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía. Pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia. Okay. That, among many moments in the Democrat presidential debate, was revealing on a whole host of levels. We have Beto O'Rourke talking about the economy as if it's, I don't know if it's like 2001 or 2000 after the you know internet crash like what economy is he talking about it's not working for everyone it's working at every level for every ethnicity at every part of the united states the economy is on fire so what exactly is he talking about and and and then the spanish i'm sorry if you're going to speak spanish at least sound somewhat native uh, uh your spanish is terrible Cory Booker's look at Beto O'Rourke was like the most searched look, single freeze frame of the entire debate. Hilarious. But I mean, Beto O'Rourke's not going to be president. It was just embarrassing. Do any of you find yourselves wondering how is it after two and a half years of Donald Trump? Is it that the Democrats have learned nothing? they're not even trying to to move a little bit to the to the middle or to the issues that people care about. There, there's not even a, a glimmer of recognition as to why they lost in 2016. In fact, they're running the other way. They're running further away from the type of common sense, practical, more economic, nationalist view of thinking, in my view. Would your plan cover abortion, Mr. Secretary? Uh, yes, it would. Uh, I don't believe only in reproductive uh, freedom. I believe in reproductive justice. And you know, what that means is that just because a woman kill the baby, or let's also not forget, no justice someone in the, the trans community, a trans female, uh, is poor doesn't mean they shouldn't have the right to exercise that right to choose. And so I absolutely would cover the right to have an abortion. Julian Castro. Hearing the audience whoop and holler again for abortion. Think about doesn't it remind you of the New York vote for late term abortion when they gave Cuomo the standing ovation? Cheering what they used to say should be safe, legal, and rare but now they're cheering for abortion. Reproductive justice. Ah, that's a chilling phrase, is it not? When you're talking about no rights at all for the unborn. But God, this is where this is where they are. This is who they are. This is this is what they are all about. I mean, the only one who was somewhat interesting is Tulsi Gabbard, and she should just be a Republican. I don't know why she's up there as a Democrat. I mean, she has some liberal views. She just has to change her mind on those <laughs> views and become a Republican because she's actually an attractive, uh, anti-military intervention, military vet with a little common sense. Just a little common sense. I'm just looking for a little common sense at this point. My plan, and I'm glad to see that Senator Booker, Senator Warren, and Governor Inslee agree with me on this. My plan also includes getting rid of, rid of Section 1325 of the Immigration and Nationality Act to go back to the way we used to treat this when somebody comes across the border, not to criminalize desperation, to treat that as a civil violation. And so I want to challenge every single candidate on this stage to support the repeal of Section 1325. So just so you understand, this means coming into the country illegally means you essentially pay a fine. So we're giving away residency in the United States for a de minimis fine. That's it. So that's the cost of citizenship now. That's the privilege of U.S. citizenship, residency, all the people across the globe who worked for years to play by the rules and apply legally. Okay? They're out of luck. Or they're made fools of. I should say it that way. They're just made complete, you guys are complete fools. Julian Castro would make this like jaywalking. Jaywalking across the border. Improper entry by illegal alien. Any alien who enters or attempts to enter the United States at any time or place other than designated by immigration officers, uh, it eludes examination by inspection or attempts to enter or obtains entry to the United States by a willfully false or misleading representation shall, for the first commission of any such offense, be fined under Title 18 or imprisoned not more than six months or both. So it provides for a fine or as much as up to a six months imprisonment as it stands now, which in my mind, this is too light. The statute that exists is, too lenient. In addition to that, he ends up clarifying that everyone, I mean everyone, should get a pathway to citizenship. You talked about putting people on a path to citizenship who are here without documents. Would that be something immediate? Are you saying those all people in that category should be given a path to citizenship? Uh, if you have not committed a serious crime, then I think that you should be put on a pathway to earn citizenship. Uh, if somebody has committed a serious crime, of course we should punish that crime. I thought I heard that. Thank you. This means that any someone who commits, let's say, two DWIs. Or let's say you got into a simple bar fight. Okay. Bar fight, maybe you knocked a guy unconscious, maybe he hit his head, maybe he can't move now. Oh, that's not a serious offense. That's a first time misdemeanor assault. Now you had a couple DWIs until you have the third when you get seven people dead in New Hampshire. See, uh, any interviewer or any host worth his or her salt, any moderator of a debate said, would have said, what do you think about the guy who ended up killing seven people in New Hampshire over the weekend? He wasn't deported after two misdemeanors and a class A felony. Do you think that was wrong? What about the girl who was raped repeatedly in Alabama? The man was arrested, had deport, been deported twice, came back into the country illegally. What about him? You know what? The moderators were just, it, it was embarrassing. No one answered questions for the first hour, every time a question was asked, there was just a stump speech. There was no answer to most questions. It was bromide after bromide after bromide after cliche after bumper sticker out of statement that was out of touch with reality. I want to thank all of our great sponsors, including Genucel, Delta Animal Rescue, and Sheiks, because they help provide this podcast to you free of charge every week. You're listening to the Laura Ingram podcast, and uh, I have to say the race to radicalism on uh, the left and last night uh, was quite something. And I think the interesting thing that emerged is that a non-interventionist former uh, military vet, Tulsi Gabbard, ended up being the most searched name during the debate, according to Google someone that most people don't know who came across, you know, look, she's not conservative, but she came across on a few issues as somewhat reasonable. And she didn't come across as anti American <laughs> or negative on American history or the American understanding. So what does this tell us? joining us now is Pat Buchanan, conservative commentator, columnist, author. Um, Pat, uh, your quick take on last night. Well, first, you've taken my quick take my title, my column tomorrow, working title, which I just started on, is Memo to Trump, Trade Bolton for Tulsi. <laughs> <laughs> Listen, I thought, uh, you know, they kept her out of the first half, you know, and I was, I had predicted to Newsmax that, that she would make a real splash here and she would take up the foreign policy issue with her unique perspective from the Democratic Party standpoint and she hadn't had a chance. And then in the second half, I thought she did remarkably well with the time she was given. And uh, she introduced the, uh, the whole idea of foreign policy, which was pretty much eliminated from the debate, which is crucial. So I think what she's done, she won the Washington Examiner poll, the Drudge poll. A lot of folks have praised her performance. And I think she's achieved the key thing that she had to achieve, Laura which is move herself up from 1% or wherever she's at to 2, 3, or 4 so that she gets into the next round of debates. And I think she's accomplished that. And I think she's going to get a real response. It may, it's only a, a partial slice of the nation, but she impressed an awful lot of people. Right. I thought it was a good debate. I uh, I was interested in it and it told us a lot about that party. I'd hate to be a hedge fund operator up in New York if they get elected. <laughs> I oh, don't know. This is <laughs> they all go to the wall. This, <laughs> yeah, or or they they they t- they free the illegal immigrants from the detention facilities and put the hedge fund fund people in the detention camps. That's kind of what, exactly right, and there aren't going to be any blankets. <laughs> No, no blankets or no no aluminum uh, foil blankets for them. This is Tulsi Gabbard, of course, from Hawaii last night. We have to bring our troops home from Afghanistan. We are in a place in Afghanistan where we have lost so many lives. We've spent so much money, money that's coming out of every one of our pockets, money that should be going into communities here at home, meeting the needs of the people here at home. We are no better off in Afghanistan today than we were when this war began. She sounds like Trump sounded in 2016. She Unfortunately, Trump didn't pull the troops out. Well, exactly right. I think she, I think she's done it. She's done a number of things. that again, she she put herself on the map. She, there's a lot of comments about her. Uh, people are saying she did it. She's one of the big winners, but she's got a unique position. She's introduced foreign policy into the Democratic debate. I think they're going to folks are going to have to talk about it more. And I think that she's going to get, even if it's not majority support, even if she doesn't win, I think she's going to influence the debate. So it was a great victory for her. But I should mention, there are others, and I'm not big fans of them. I thought did pretty well from their standpoint, and one was married to Blasio. I would have, the first question I would have asked De Blasio. now, now, you know why? You know why? I, I, I guess it's colored by the fact that when I go to New York, uh, these f- f- blocks that used to be clean and safe when Rudy Giuliani was mayor, or even Bloomberg was mayor, are filthy, filled with human waste, and uh, you know, disgusting, and the pot smell everywhere. So, I, you know, I, the first question I would have asked him is, why do New Yorkers hate you? That's what I've asked. I would have asked him. So yeah, he bloviated on, and he's you know he's he's a he's a big guy and a and a and a tough talker, but. I don't know. i I'm always focused on people who have a chance of winning, and, and he doesn't. He has no chance of winning. But yeah, yeah. I mean, I think, you know, the one that did an awful lot of talking, I think more than anyone else, was Beto and uh, Cory Booker. Yeah. But, you know, Cory Booker is, I mean, he seems like a nice guy, but, you know, uh, can you remember exactly what he said, what exact point he made? I mean, he goes on and on and on. And then you, and, and then Beto, I thought, was on defensive all night long. And, but I do think Elizabeth. Let me talk about the number one, folks. That's Elizabeth Warren. I mean, she dominated the first half hour of the debate. She made her crisp responses. She's energetic. She's she's got her lines down. It has real appeal to the left of the party. But I will say this: as a general election candidate, and she has the best chance to be there, she lacks the, if you will, the extra dimension. I mean, of course, Trump had this extra dimension from The Apprentice and from being a character and and the big figure and everything. And she seems like almost pure ideology, an extract of ideology. And you need some persona, pers- personality, and range, I think, candidates do. We all familiar, I mean, when Ronald Reagan walked in the first time he was elected, I mean, he came to a governor's conference in his cowboy hat and boots and all of this, you know, and he just made a tremendous splash. And for a candidate to succeed, to be elected president of the United States, I think they need something of that extra dimension. Yeah, I, th- I think you're right. Uh, Donnie Deutsch from MSNBC, you remember him, uh, Pat? He was on. Yeah, I know Donnie. Yeah, he they he was on last night after the debate and said this. I do not believe Elizabeth Warren on stage with Donald Trump beats him. And I think if we're honest with ourselves and we look hard at ourselves, I think a lot of people agree with me. When he can blanket Elizabeth Warren as a socialist and he's on stage with her, the Democrats lose. I still, in my heart of hearts, don't see anybody on that stage tonight that would beat Trump. You know, uh, I know Donnie pretty well. I mean, I worked with him up at MSNBC mm-hmm. for years, uh, and I don't usually agree with him, but I think he's, I think he's dead right here. I mean, I'm looking at the state. This is why. Let me go back to, to the De Blasio. Whatever you think about it, he's a big presence on stage. He, you know, he's angry. He's committed and and and there's a difference to the size of the guy. I'm not. <laughs> he's he's the least popular figure in New York City, perhaps. But you know, he's somebody who would, when he came out on stage, he would say, "This is going to be a heavyweight fight." And I think if you that Elizabeth Warren, as I say, you got to get beyond the you know the neo-socialist ideology. You know, government, we're going to do this, we're going to pay for the kids, we're going to take care of this, we're going to tax the rich. All of these things she doesn't go beyond that. And this again, let me get back to Tulsi Gabbard, who, who's physically a very, very attractive woman. And she looks like, you know, it looks very bright and she's crisp and she's talking about different things, you know, foreign policy, getting our troops home from war. She's been a, you know, an officer over there in uh, Kuwait and Iraq. And so she's got that, she has an extra dimension. I know she's just started at 1%, but I hope for the sake of a, you know, a really interesting election that she really rises up and is in the semifinals, if you will, of the Democratic nomination run. Well, I think, again, I said to my producer this morning, us Tulsi Gabbard should just be a Republican. I mean, she just she should just say, you know, <laughs> I on, on a lot of these other issues, the, the, the Democrat Party has gone so far left. I can't really, I can't, I can't really relate to them. I'm I'm seeing where the country is, and I'm going to run as a Republican. Or I, I just don't see her as a Democrat today. I really don't. I don't see her. Well, as I don't a, see her getting the nomination. No. No, at all, but, but I do see. I mean, in terms of the debates, which I, I'm interested. Otherwise, you know, we're all. <laughs> I mean, there was no. At the end of the debate, they asked everybody what was the great threat, and I think the majority said China and climate change. Although De Blasio said Russia because they're interfering with our democracy which wasn't much of a good answer in my judgment, but it was different. And the one fellow said Trump and things. But they talked to me, and when you talk about China, you're talking about foreign policy. And there was really there was really no focus on it last night. But again, I think if there's a focus on it tonight, it will be because of her. Uh, by the way, we have other news that we're going to get to. Pat, um, the Supreme Court with John Roberts voting with the Liberals, uh, held that the addition of the citizenship question to the 2020 census um, does not violate the Constitution's enumerations clause of the Census, census Act, but that di- the district court was warranted in remanding the case to the Department of Commerce to provide a non pretextual explanation for adding the question. Um, so, in other words, it's not a it's not a it's not a victory for the conservative jurists. It's not a full victory for the left, but John Roberts voted with the with the liberals on this. So uh, I think the, the effect of the, of the decision. I think the, the census. Question. Yeah, I think the question regarding citizenship cannot go in, and uh, the July first, I think, is when the the census has to be printed. So the census questionnaire has to be printed or something. It's going to the printers probably so July first. It was a defeat for in the Commerce yeah. Department. Yeah, yeah. So we got. Well, I mean, how is it that the liberals never ever they never evolve to a more originalist understanding of the Constitution, but our people always, except for the stars like Justice Thomas, um, they you know our people never you know just seem to one after the other uh, evolve to the know, left. You know, I wrote something on that. I, I went back to all the Supreme Court justices appointed by Democrats, and there weren't that many. It was Goldberg and Fortas, and then you get up to uh, all the way up to Carter. I don't think got any. You get up to Clinton, you get uh, you get Ruth Bader Ginsburg, and you get Kagan, and you get uh, Sotomayor. There was not a single Democratic liberal who moved away from the liberal position, but you get the Republican appointees. Three of Nixon's four nominees voted for Roe v. Wade. Oh. We know about Souter you know, about the, uh, the other Republicans, uh, John Paul Stevens and the others who have gone south. It is remarkable, you're right. Some of ours a significant slice wow. of ours turn into moderates like like uh, Sandra Day O'Connor, and some of them go left like like Souter and John Paul Stevens, and it's it's remarkable. I, I think it's the effect of the culture, which is clearly moving leftward, and uh, and the Starry decisis, the you know, take the Warren Court decisions and make sure those stand. But you're right. The, uh, the Supreme Court has moved the country steadily leftward. And we've had many great justices appointed, or not many, a number of them, like uh, Scalia and Thomas. But overall, and Alito, but overall, uh, that's not the case. Disappointment. Uh, the disappointment with the Supreme Court on the part of conservatives there's been, in effect since we used to since the uh, since we had old Uncle Earl Warren on the bench. No, it's it's and and Brett Kavanaugh a number of decisions has been a complete and utter disappointment. Uh, you know, it, it, it's look. I think it's the human condition, right? It's it, it's easier to be liked than sure, to be principled. You're in the city, and, right? Uh, you don't want you know you don't want somebody throwing a salad on you or something when you're going into the restaurant. You know what I say, Pat? If they throw food at me, I always say, no, please remember I'm gluten free. Could you make sure that? <laughs> I told that to Nigel Farage, Pat. I told that to Nigel Farage, and when I was in London. Uh, for the uh, D Day stuff. I, I, met with him in a pub and I said, next time they throw a milkshake with you, Britt, you should have a straw in your in your coat pocket, pull it out and sip it. Sip a little bit of it from your lapel and say, "I really prefer strawberry." <laughs> I mean, <laughs> just you just have to laugh. Like uh, the Trump baby balloon. If I were Trump, I would say I love the baby balloon because I love Trump and I love babies. So I love the Trump baby balloon. He should just adopt it at his own as his own. Then they won't fly it anymore. And it be put up on his foreign trips. Huh? Yeah, yeah, he should just he should fly his own Trump baby balloon. It'd be hilarious. I would just because they're also ridiculous. They're not these are not serious people. That the power of satire and ridicule, as Pat knows, because he's so funny, uh, are just you know they're awesome. Anyway, I want to get back to the Democrats for a moment because, uh, of course, um, the Democrats have to say that the economy is no good, despite the right track, wrong track numbers, which just came out that show incredible improvement since Obama. Um, with people, more people thinking now that we're going on the right track than the wrong track as compared to Obama. So this is what some of them said about today's economy. Let's listen. When you've got an economy that does great for those with money and isn't doing great for everyone else, that is corruption, pure and simple. We need to call it out. We have people that work full time jobs and still can't uh, uh, make a living wage. It is about time that we have economy that works for everybody, not just the wealthiest in our nation. Right now, we have a system that favors those who can pay for access and outcomes. Uh, what kind? Are they talking about the economy after the internet crash in 2000, like March 2000? No, it is unbelievable. Hispanic unemployment and African American unemployment and white unemployment at their lowest levels almost in 50 years. And you've seen the steady growth of the economy under Trump. And to, to talk about it as though we're in, you know, 1931 or something like that is just preposterous. But again, there, this is what, you know, it's what speaks for the Democratic Party is this ideology. I mean, the the anti-corp. I mean, look, sometimes you know, I, I'm you've got a populist streak in me, and, and I'm not an enthusiast of these transnational corporations, mm-hmm. but they act as though the, the capitalist system is somehow the enemy of the American people and the American nation, and those who succeed most are the worst enemies. And it's it's remarkable, but I think again, when Elizabeth Warren does that in the Democratic debate and a Democratic audience, that may come off very well but when you go out into if, if in, into a debate with Trump, and you start and she starts that, and, and his answers about the unemployment numbers and how well we have done, and the American people, I think, will understand that as the polls show. You know that this is not uh, this is not 1929. Yeah, he did that on and Sunday with uh, Stephanopoulos, I believe it was, or was it Chuck Chuck Todd, I guess and he's like, well, like look at this chart. The chart shows that the economy. This is a Chuck Todd. The economy has been improving since Obama and Trump. <laughs> this is like stuff Trump knows. Okay, Trump looks at him and goes, "Oh, really? Where's that chart for you know, GDP and where's that chart for confidence and right track? I mean, you know, like, where, are the, where are the other charts that actually matter? And you know, Chuck Todd's like, wait, is there a producer in in my ear can give me <laughs> give me a rejoinder to that. they don't they don't have they again these aren't serious people. These are people who Google before they uh, you know get on air and and they try to tell us that up is down and left is right, and it, that just doesn't resonate ultimately. But I think what does resonate back resonate back to Tulsi Gabbard, Pat, is this idea that America is funding the world as we have men and women defecating outside about 200 miles from 200 miles, 200 yards from the capital, which is what we have. So what, what exactly. what's going on here with, with that? Well, this is uh, this is something. This argument's been going on since since the end of the uh, the end of the Cold War about America's foreign policy. Having won the Cold War, why didn't we just and having seen the Soviet Empire collapse and the Soviet Union break apart into 15 pieces, why didn't we tell the Europeans, look, our job is done. We've defended you for all these years. Now Europe is your responsibility. You're many times more richer and, and potentially more powerful than Russia. So you're going to have to undertake this. And Tulsi Gabbard has reignited that debate, I think. And frankly, with the Trump presidency, there's, I mean, while Trump speaks correctly, I mean, we got as many troops in the Middle East now as we'd had when he took office and more are going there, and we're we're very very close to some kind of collision with Iran, which I don't think Trump wants, and the Iranians don't want, and we don't want. So I think Tulsi Gabbard has really reintroduced this issue uh, from the side of the Democratic Party, and and again, Trump, the president, uh, sort of having it both ways. He's got the the, the bellicosity and he's got the he's got no war, new wars, but he's got the bellicosity, and we have these issues sitting out there on the table: Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen, Libya. All of these, what exactly are we going to do? Are we going to pull out? And uh, they, I will say that uh, that guy who was there, the Ohio congressman, was arguing with Tulsi. Sam Ryan. Uh, he said, you know, we have got to remain engaged and there's no doubt about it, if you pull out of Afghanistan, the Taliban are very likely to take over after a so-called decent interval. But we can say that always. Every time America leaves, another person's exactly. going to take over. Yeah. Well, okay. So then we're never going to leave anywhere. Well, I think that's exactly right. And and you know, this is it, it goes back to the situation we confronted when I, we were with Nixon in Vietnam. You say if you pull the American troops out, that you've got to, you're taking the risk of having a Holocaust there in Cambodia, which did occur, and then having a, just a massive takeover and murders of all our friends and allies in South Vietnam and in Laos, which is what happened in a million boat people in the South China Sea. And people look at the consequences of pulling the plug, and there's a real hesitancy to do it. And I think that affects the Pentagon today and the State Department. Everybody knows the risk you're going to take if you pull out and they're not willing to pull out. No, I mean, they don't, and no one wants the narrative to be